radio, radio, radio, radio, radio, radio. Estoy y la casa por barrer, ¿eh? <laughs> A ver quién habla. <laughs> Llega el momento de empezar y, nadie que, y nadie y nadie y nadie toma la posta, como se dice en Argentina. Radio Los Muditos de Puchpuñen. <laughs> Puc dedicar qué programa Q? ¿De man? Sí? ¿Yo dedico en el meu predins que el meu predí va comprar aquest tros de terra quan mon pare li deia que no, perquè, perquè tan en fora, perquè tan recercat <laughs> de la zona urbanita. I, I bé, eren persones que estimaven la natura, estimaven els arbres, els costava molt posar ciment, així com així, i mos van donar molt d'efecte. El meu predí era més reservat, però la meva predina era molt carinyosa. I, per cert, el meu predí era d'Esporles i tenia... Com es deia? Nofre riu tort. Era com el número 9 de 11 germans. Els dos primers van morir i després van, van venir el nou. Wow. I bé, això que... No sé. Doncs M'emociona va poder dir això. No? Va per ells. És un record molt bonic. A crec. tots els predins i predines. Vale? Sí, sí, són els, el que ha fet possible que avui estiguem aquí des de fa molts anys no? amb la seva decisió Hola, què tal? uh, <laughs> bé, és que jo m'està costant entrar eh, perquè estic fent a la vegada una, una llista de, de, per, a fer, per a posar cançons, si mos deixa eh, l'entorn, que hi ha, molt poc inter, hi ha molt poc internet, no sé si arribarà, i clar, ja sabeu que un home fer dues coses a la vegada <laughs> és, és complicat. Natura pura. <laughs> Natura pura, sí. No, res, és que he estat... Bueno, eh, no sé quin dia pujarà això, Pero el día 20 de match és així, no? Dia, no, perdó, dia 10 de maig, a lo que és el Gremi, hi ha un concert que crec que val molt la pena. I ara me posaré en modo funky paella, mm-hmm. recomanant música, però és que ve um, en Josh Raus, que és un artista um, que a mi m'agrada molt i volia compartir una cançó amb altres, si voleu, per a, per a trencar el gel, lo que és, eh, com és del mòbil de la Cristina, eh, és el que S'ha de <laughs> <laughs> Ara el tema seria que qualcú li ha de donar play i sí, m'heu d'avisar i així no jo també li donaré volumen. sí. Ah, bueno, sí, ah. perfecte. Perquè aquesta... Hem, hem muntat aquí l'estudi que mos ha duit un poc de feina, però després hem d'aprendre a emplear-lo també. Clar, clar, clar. Bueno, jo ja mollo el tema. Ah, vale, però està sortint, sí? Sí. No saben si está sortint. pero aquí que no, ¿eh? creo que no, creo que está sortint No está està porque no, está està porque Per... sin conectar <laughs> bueno, esperarem un poco No pasa nada tornem lo aquí. Tenemos. En teoría sí que te té connectat, La magia del directo. A ver ahora, farem una cosa, haremos el viejo truco porque Fuera funda. Fuera es que funda. fundas eh, a veces, pues... Claro. Eh. No. Estem fent ràdio aquí amb uns telèfons mòbils, amb un ordenador... Ah, claro, amb un... Si ja fan pel·lícules en telèfon mòbil... Sí, i doncs per què no? Amem, però... Ara Deberia de salir. Aquí està... Ara està sonant molt fluixet. Puja-li el volum aquí a tope, aquí. Del, del mòbil. Ah, I ja, ja va viniendo, ja va viniendo. I se diu Love Vibration. Love Vibration. aquí a Puigpunyent. Aquesta casa té un nom? Barriada se diu... Bueno, son net. No seria barriada, això seria més, Àlex, tros de terra, terreny. És un, se, és un tros de muntanya, no? Se diu son Son net, eh? Sí, sí, sí. Per això és Qui... Canacati. i d'avui ens està costant entrar perquè tenim com una eh, situació astrològica molt particular que fa que estiguem tímids. És possible això? Ah, eh, parlem d'astrologia? Claro. Doncs avui Plutón en conjunció con... No, com era? <laughs> No, <laughs> en serio que m'ho sabia. Eh? És un dia important avui, eh? 20 d'abril. Ho sé. Mireu, mireu. Ah, o sigui... sí? Jo pensava que Com era? Plutón en Piscis, conjunción con Júpiter. Para los tibetanos es un día auspicioso. Mira tú, Celtas Cortos, no, 20 de abril de 90. <laughs> del 2024. Però vaig néixer 20 de febrer, eh? Ja no, no era casual. A, no? Aquest 20 d'abril, eh? No qualsevol 20 d'abril. Ah, vale. No, no, Està 20 una conjunció on vale, vale. de cop passaran coses. I això explicaria com a, aquesta com situació? Com la que està passant. Sí. I a lo millor té que... Ja, ja ara ja m'explic moltes coses, perquè fa una estona, quan estàvem a punt de començar a muntar, ens ha mirat i dit, doncs, eh, me'n vaig. Mm. I dic, ostres, què ha passat? Doncs pues, a lo millor té que veure amb això. La culpa és de Plutó. Sí, sí. De Hi havia dos micros més, però... Això té més culpa de l'eclipsi del dia 8 d'abril, que va ser... Encara estem rebent els efectes. Ostres! Sí. Coejarà... Ostres. No sé si en el micro, coejarà tot el, tot el mes d'abril, no? Mm. Això és el que hem, hem escoltat que, que diuen, eh? Sí. Queda molt poc. De fet, el més el mes d'abril està sent un mes on moltes persones, moltes caigudes, sí, no? A sí, nivell sí. físic pareix que està sent un mes que moltes persones es, se senten remogudes. No és només per, per na Cristina que tenim aquí, també famílies nostres, i és com que aquest mes d'abril està sent una mica... Operació... Sí, o, Accidents, o, operacions, eh, coses que no t'havien passat mai, patapam, et passen. Drames damunt del físic, no? Mm. damunt l'emocional crec que el drama pot ser constant si vols, no? però els, els drames físics solen ser, no? te n'adones quan mes d'abril, per tant si algú s'ha romput la cama o li ha sortit grans on no toquen, tot això forma part de l'eclipse. Però avui, avui pròpiament ja no és l'eclipse, sinó que és aquesta conjunció, no? Mos us pots explicar un poc més? No, <laughs> bueno, sí, eh, Eh, ara ja les energies... És una conjunció que se veu que no passa en 40 anys, una cosa així, i que mm, obre noves possibilitats, podríem dir. És un moment de llançar un munt de coses que ens sobren basures eh, a nivell emocional, sobretot. Avui? I És a dir, avui, avui, com un dia avui comença, comença aquesta conjunció, que estarà uns mesos, però eh, són els dies més, més forts, no? I els astròlegs justament parlaven del dia 20 d'abril com un dia important. Eh, però si un astròleg m'està sentint me matarà, així que igual vaig a pel mòbil a, <laughs> a mirar exactament a mirar quina és aquesta no? conjunció. No, però sí que és cert que, bueno, jo, és que justament vaig estar amb un astròleg fa dimecres passat i me va dir que avui era un dia molt important que era un moment que, que se podien moure energies creatives, que se podien això. posar en marxa projectes... Noves oportunitats, això, d'això xerren, sí. Sí, i, i jo me'n recordava que teníem aquesta reunió vaig dir, bueno. I de, i de jo m'he trobat, jo, Jordi ho sap, sóc una persona que no sé per què, em trobo cartes pel món. I de fet, a l'habitació d'aquí, a l'habitació de dormir que teniu, hi havia només una carta al terra d'una baralla que segurament deveu tenir la resta de la baralla per la casa i m'ha sortit un vuit de copes. El vuit de copes crec que és un... Exacte, és una carta que ja em va sortir no fa gaire i és una carta d'oportunitats molt lligada al nivell laboral, per tant, laboral intel·lectual, però dic, que graciós, no? La mateixa carta, i de totes les cartes que podien haver caigut d'aquesta baralla que, Cati, deu córrer per que teva, aquella que hi havia davant meu al terra i que he girat, Vuit de copes, que fa un mes, dos mesos, me la vaig trobar pel carrer, ah, girada, ja, i la vaig agafar, dic, no sé què vol dir vuit de copes, o vuit de diamants, o una cosa... I és, crec que és la mateixa carta que em va sortir, i diuen, Jordi, és que tu et trobes cartes pel carrer, em vaig trobar un tres de bastos el dia abans d'iniciar un viatge, i aquesta, i aquesta carta té a veure amb un viatge, al tarot, i dic, que, ah, bueno, les estrelles a cadascú li diuen coses de manera diferent, no? a mi em posen, ja em posen ja cartes ja del tarot, o vale, vale, pues, mira... i a d'altres, no sé, em... l'astrologia és a, també Ara que has dit una... això, és que eh, me, me lo estàs ponint de huevo, perquè ara tinc un, una eina molt potent en les meves mans. Tinc un mòbil que puc posar les cançons que vulgui. Vaig a posar una cançó que Gràcies, se diu Ana Cristina. Fili de l'Estelle, que són fill de les estrelles. Ah, molt bé. I és un temazo que, que estic, portant, estic putxant-lo sempre que puc. <laughs> Ok, ok. Sí, busco, jo crec que això, sí. perquè avui fem tertúlia paella, no? Era, bueno, o o sí, perquè què no? no? Està, molt bé, està molt bé, està molt bé. Ja que no he fet la paella... Pues tu m'avises no? eh, i el... Eh, Claro, yo todo tiene que ver con todo, chicos. Va a cercarlo, va a cercarlo, però és un tema que vos encantará. Se dio Fili de les teles. És com una cosa que és, és que tots són fills de les estrelles, diu la cançó, vamos. O sigui, I mentrestant, jo crec que... Vos puc explicar, eh? És la favor. conjunció sí, sí. de Júpiter i Urà a Tauro, ¿vale? que no s'adonava en Tauro no s'adonava des de l'any 1941 en Pere ho ha resumit molt bé eh? Ostres, és, és, és 41 aquest, feia més de 80 anys sense... Aquí, por ejemplo hay un artículo que digo La llave para el cambio. Mm, esta energía ha estado chasqueando en el fondo de nuestro espacio celestial desde finales del 23. Eh, bueno, e, es complicado explicar porque el fet de que s'uneixin a, a Tauro pues, también era, importante nos quedamos con el titular, no? Vale. Mireu uh, esta introducción que es un, un, un sintetizador y un sintetizador y después, no sé, yo fili del Alan Sorrentini. Sí, sempre dic, no ho va inventar Jamiroquai, ja estava inventat. Uh, sí, Alan Sorrenti, se diu aquest personatge, <clears throat> un italià. Uh, als anys bé, 70 també se feia molt bona música disco arreu d'Europa. Mm, jo, <clears throat> bueno, segur que aquesta mania que tenim, que tenim los, los friquis de la música per col·leccionar vinilos i això, doncs descobert molt, molt, de fre molt de música disco o funky francesa, italiana, alemanya, o sigui, sea, claro, i, i hi ha coses molt bones, això, ja te dic, és un, és un dels meus que no falta mai en la meva carpeta quan vaig a punxar a i sempre trobo el moment per a posar-la. Eh? Ara et faré una pregunta un poc típica, Àlex. Sí. No sé si t'agrada molt el funky, un poc tinc la sensació de que les millors coses... Ara hi ha més, més, més, com més oportunitats, més tècnica, però ostres, que abans amb molt menys es feien unes coses increïbles i que ara estem com repetint-les o fusionant-les, no? Però tens un poc aquesta sí. sensació? Bueno, Mm, a veure, si, és, bueno, això és un debat molt, molt ampli, però, clar, si mos posem a pensar un poc, mem, o sigui, porta, porta passant el mateix de fa, de, en la música, en, l'indústria la indústria musical porta, porta passant el mateix, el que passa que ha canviat el gènere, però de música funky disco als anys 70 se'n va fer a patades, bona i menys bona, i ara va el reggaeton o el trap i se'n fa música a patades també, vull dir, quan algo triomfa no ha canviat tant, bé, és que les empreses volen, bé, si parlem de les guerres, els que fan guerres, quan fan guerres beneficien a la gent que fabrica armes, jo, quan fan música la gent que vol triomfar fa coses com a xurros perquè sap que funciona. Llavors, en totes les èpoques de la música ha vingut aquesta sobreproducció d'un estil, ara triomfa esta música, i vinga, fer discos i discos i discos en aquest. Quan això canvia de moda i passa un altre paràmetre i un altre o una altra vegada, més música dels anys 80, música en caixes de ritmes, tal, música però, O sigui, jo crec que no ha canviat tant la cosa. El que sí que és vera que a lo millor mm, sí que o sigui, jo estic convençut que el pavo este Alan Sorrenti, quan va fer el seu disco, no va pensar en forrar-se. O sigui, és una penya que segurament tenia una cita expressiva, la transformava en un disc, se feia una banda i intentava viure d'això. Però avui en dia, el que a mi m'ha cridat l'atenció és que com que hi ha una, una visió també monetària de la música. O sigui, que si tu puges una cançó a YouTube o tal, a veure quants likes té, a veure quant tal, a veure si això me dona pasta, a veure si puc traure pasta, llavors, clar, crec que mm, llavors, a lo millor si en el passat el tema monetari no era lo primordial. Avui en dia crec que un, quan fa un producte i vol triomfar ja ho té molt enfocat a que vol treure diners amb això. Llavors, clar, són coses diferents. Una cosa és la necessitat expressiva o la necessitat de comunicar una música que tens dins i compartir-la al món i l'altra és fer coses per treure un rendiment, que és com s'està enfocant avui en dia la, la indústria discogràfica, però ja multiplicat per, per, per molt, perquè la gent ja té aquesta, aquesta d'això, aquesta inquietud. Els meus nins del taller de rock, per exemple, hi ha un que li poso a lo millor una cançó que he fet jo i me diu però, però tu guanyes diners en això? I jo dic, però és que no, no, o sigui, no t'estic posant això perquè pa, pa me facis aquesta pregunta. M'agradaria que me preguntessis com has gravat això, com se t'ha acudit la, la, la idea per aquesta cançó, quin, quins instruments has utilitzat... No, però tu guanyes diners en això? És la pregunta errònia. I avui en dia els nins estan molt, i les noves generacions, i això va tota força de d'aquest mm, retorn de diners que jo crec que en, que en l'antiguitat segurament aquests músics també vivien o volien aspirar a viure de la música però no que jo que sigués lo principal, com, com ara me dona la sensació que molts artistes crec que és una cosa de dir, mem, si quantes eh, escoltes puc tenir en un dia, no? Sí, és un món cada cop més materialista, no? I aquí mm. se, refle se reflecteix en això, no? Que, que hi ha... Que, qui, quin és el màxim paradigma del materialisme? La moneda, <laughs> el bitllet o els dobbers. Mm Llavors els nins, si... ara m'has fet pensar això, no? si, mm -hmm. si els nins pugen amb aquesta idea no? de preguntar... Clar. Vos he de recomanar una altra pel·lícula, L'estrella azul. Ai, sí. No l'han vista, és eh, vera. Sí, xerra, estau xerrant del, del tema. Los unos sí. por los otros, otra mateix. Sí, vam, jo estava final... amb una lesió, si no... No, sí. per què ho dic? Ho dic sí. per, perquè justament eh, la història que conta és d'un músic que quan comença a tenir un cert èxit eh, cortocircuita i diu perquè com un tio molt molt, molt eh, que mm, molt, eh, molt interessat en preservar la seva llibertat no? i la seva autenticitat no? ostres, comença a tenir èxit i, i, i perd el control del tema i, i se'n va a l'Argentina i canvia absolutament de registre no? Entonces quan torna i comença a fer folclore argentina, un tio que era músic de rock, pues és com eh, el traïdor, no? <laughs> O sea, mm. el seu públic, no, però mos has de fer un tema d'aquells, d'aquella època... Que no, que no, que jo ja estic amb una altra cosa. <laughs> Com un bé de consum, no? No sé. Sí, com, com... com la necessitat d'escolt... De, d'això de no pensar en la persona que està cantant, sinó de jo necessito escoltar aquella cançó, claro, escoltar aquell es, repertori, escoltar... El es, es públic mos, mos nutrim, mos nodrim, està ben dit, nodrir? O nut... Sí, sí, nodrir sí, sí. està perfecte. Mos nodrim d'aquelles cançons que mos agraden i volem escoltar això, no? Però mm. una cosa és públic, una altra cosa és músic, eh, l'artista que en un moment donat eh, té eh, una energia per fer una cosa i, i no l'altra que feia inicialment eh, en la qual, i, en, i dins la seva honestitat, per dir-ho de qualque manera, el que pot oferir en aquell moment és allò que, que no és el que espera el seu públic, no? Des aquí hi ha una dificultat. Mm. Però, per altra banda, hi ha altres persones que no escoltaven aquell músic i el comencen a escoltar perquè estan en aquesta altra energia, no? Claro. Ara, ara que parlau de, de música, de música en directe, i que heu fet una proposta musical, no? Una recomanació d'anar dia 10, 10 de 10 de maig, maig en el Gremi. sí. Eh, si teniu l'oportunitat d'anar a Barcelona, d'aquí, que aquesta exposició està, diria, que, que encara li queden mesos. Hi ha una exposició al Palau Robert, que és aquell edifici tan guapo que hi ha a la part alta del Passeig de Gràcia, és, un, és públic, és Palau Robert, i hi ha una exposició de la Núria Feliu, que era una cantant catalana que a Catalunya era superconeguda, va guanyar algun premi a nivell estatal, però és, jo crec que Núria Feliu és una icona Mm, catalana, local. I hi ha una exposició que està molt bé, perquè ella va ser la primera catalana que va fer això que fa tant TV3 d'agafar cançons conegudes i traduir-les al català. La primera persona que ho va fer va ser la Núria Feliu, que va traduir jazz jo tinc blues. singles, deia, tinc singles. singles. Sí, sí. En singles, en, en no sí, en casset, sí. sinó en, no, no, en, en eh, LPs sí. i... Sí, sí, són d'aquests ah. petits que tenen una cançó a cada cara i, ah I, i alguns estan cercats també, perquè claro, eh, era, feia, era... feia coses bastant peculiars per a l'època. Va ser la primera. Sí, I sí. bé, hi ha un seguit de vídeos i en un d'ells, quan ja era més gran, ella reivindica la música en directe i ella fa, té un discurs super heavy en contra del, del playback i era una dona que també era actriu de fet ella deia, sí. deia que era cantatriu perquè ella va començar sent actriu li van fer cantar i com que no ho feia malament va, i era mona ella, el, el físic, ella ja accepta que el físic la va ajudar es va convertir en cantatriu i una de les parts més fortes de, la Núria Feliu és la interpretació, perquè ella viu les cançons i no és una gran intèrpret, no és una gran soprano. Però una de les coses que em va quedar és aquesta reivindicació tan ferma de els músics, eh, els que són músics perquè necessiten expressar allò que volen és gaudir fent un directe i estic convençuda que per un músic haver d'anar a la televisió i fer un playback ha de ser com primer em, em clavo el coltell i a veure si tinc sort i, i qualcú me'l treu. Perquè... Com una humiliació, no? A, Exa exacte. A la feina del músic. exacte. I no no, no se m'acut una altra paraula. Això, no sé com no... Ho hauríem de... Vull dir, ja no hauria d'existir el playback, hauria d'estar de, erradicadíssim. I els preus dels concerts, doncs potser baixar una mica, no? Perquè Barcelona, jo que vingui mm, un tio conegut i, i estiguin a 200, a 200 euros les entrades... Mm per Ventura Mosa. Mira, de acabo de, en què anys? Acabo de disparar una cançó de Núria Feliu que es diu Jazz i Samba, que són de les primeres que va gravar. Jazz sí. i samba, amb jazz i samba, tinc un món per... Ui. Ai, perdó. És una versió d'un estàndard del, de, la, bueno, de la música bossa nova, Yo danzo samba, yo danzo samba, en català. Jazz i samba, amb jazz i samba, tinc un món per a mi. Amb jazz i samba, amb jazz i samba, sí. Per jazz i samba, per jazz i samba, jo ho daria tot. Que jazz i samba, que jazz i samba sóc. És el ritme que em fa viure el cor, com si vol i no solca com llum de pluja i sol. Amb jazz i samba, amb jazz i samba, el meu cos es mou. Amb jazz i samba, amb jazz i samba, prou. samba, tinc un món per a mi. Amb jazz i samba, amb jazz i samba, sí. Per jazz i samba, per jazz i samba, ja ho daria tot. Que jazz i samba, que jazz i samba sou. És el ritme que fa viure el cor. Com si vol i no vol, va com llum de pluja i sol samba, samba, samba, samba escuchábamos la sedosa voz de Nuria Feliu. Em, bueno, yo quería decir una cosa que traía preparado un programita de la Casa de Asterión. Eh, pero bueno, ya, ya se andarán los caminos para que lo podamos hacer y podamos hacer todos los programas que tenemos ahí proyectados. Eh, me gustaría ofreceros mm, para esta nueva etapa una bendición que me gusta muchísimo y que me gustaría compartir con todos ustedes. Bendición irlandesa. Que los caminos se abran a tu encuentro que el sol brille sobre tu rostro, que la lluvia caiga suave, suave sobre tus campos, que el viento sople siempre a tu espalda, que guardes en tu corazón con gratitud el recuerdo precioso de las cosas buenas de la vida, que todo don de Dios crezca en ti y te ayude a llevar la alegría a los corazones de cuantos amas. Que tus ojos reflejen un brillo de amistad, gracioso y generoso como el sol, que sale entre las nubes y calienta el mar tranquilo. Que la fuerza de Dios te mantenga firme, que los ojos de Dios te miren que los oídos de Dios te oigan, que la palabra de Dios te hable, que la mano de Dios te proteja y que hasta que volvamos a encontrarnos, otro te tenga y nos tenga todos en la palma de su mano. reconèixer que vaig anar a l'exposició perquè eren les 5 de Sora Baixa, estava amb un amic, deia, hem de fer alguna cosa, eh? si al Palau Robert tenim sort, i vaig dir, Núria Feliu, i dic, com a ell li agrada molt la música, anar amb l'Albert, a veure què ens trobem, però jo tenia una idea de Núria Feliu, en plan, uf, és d'aquestes, una mica, no tenia una bona imatge, i vaig dir, ah, aquesta senyora ha fet coses realment interessants, i reconec que als meus 46 anys puc dir que vaig descobrir sense esperar-m'ho, a la Núria Feliu, que era un personatge, una persona molt estimada, que va viure al barri de Sants. Ella mai va, mai va deixar de dir que havia començat de joveneta venent llegums al mercat i aquesta era... Ella era una persona del carrer. Era una persona, crec que, molt humil i tot i que s'ha fet bastant famosa i va conèixer la Ella Fitzgerald, entre d'altres coses, que aquell dia es veu que li tremolava tot, <laughs> eh, crec que bé, va, no se li ha pujat la fama, la fama en escap i que val la pena no? eh, recordar-la i fer el que està fent l'Àlex de buscar aquestes cançons perquè va ser pionera i realment com que era una actriu tenia aquesta capacitat de, de, de transmetre, d'emocionar-se. Jo crec que s'emocionava de veritat, no, no, no era falsa. I aquesta autenticitat crec que ens falta en aquest món dels selfies i de les imatges no? i dels somriures. A l'Instagram tots sortim somrient i de... no estem sent sincers amb nosaltres mateixos perquè hi ha dies que realment hauríem de ser prou valents de posar una imatge on no sortíssim somrient i crec que una de les coses que m'ensenyen no, les persones que són autèntiques, als actors, és aquesta, que la sinceritat... Arribes a tot arreu amb la sinceritat. <laughs> M'agrada el tema que estàs... El meló que estàs obrint, no? Perquè és com el postureo, però ella és, és, com, és com tot una actitud vital, perquè també pots fer postureo, i se'n fa molt de postureo de hoy estoy triste, Para que Tom te envíe un mensaje ya sé que no es lo que estás bien, pero más has fet pensar. Mm. Hoy estoy triste y dejas ahí el mensaje, ¿no? Y todo, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? 80 personas que igual no, no, no, les importa una mierda lo que te ha pasado realmente, ¿no? Y, o sea, el postureo o está, <laughs> o está domina el mundo, ¿no? I està substituint la presència, per exemple, com una persona en directe en un escenari cantant en directe. Això és presència, això és autenticitat, això és sentiment. Quan tu estàs trist, vols que algú... No vols que algú t'enviï una foto, vols que algú estigui físicament al teu costat. O com a mínim et telefoni. I la seva veu no menteix, perquè nosaltres podem mentir, però la nostra veu, si no és que ets un gran professional, la teva veu sempre deixarà, deixarà veure allò que, que sents realment. Si estàs enfadat, si estàs trist, si la teva energia es baixa, mm, això per sort és una cosa que, que els humans encara no hem après a, no? a dir hola i que aquest hola mm, digui, estigui explicant, estigui sent una porta oberta a la teva ànima per qui vulgui, evidentment, entrar-hi, no? És que, no sé, m'ha vengut com una revelació que el que diu na Mireia, el que diu en Jordi, i el text que mos ha duit tan guapo na, na Cristina, en tot això hi ha una estreta relació. Vull dir, jo he com una relació amb tot això, i és que um, m'ha vengut equilibri entre dins i fora. Entre dins, entre el que tinc de dins, els meus òrgans, els meus pensaments, les meves emocions, la meva respiració, lo de dins i lo de fora. Les redes socials, les expectatives... I clar, és com que aquest text m'ha donat una calor, una pau, que, que això, com ses paraules també a vegades t'acaricien, no? I, I bé, jo per sort mm, no sóc esclava de les redes socials, me sent molt afortunada per això, però bueno, sí que d'altres qüestions sí que ho som, vull dir, és així. Però bé, m'apareix mhm, preciós Totalment eh, el debat com obert i, i ja tampoc no vull criticar les persones que senten la necessitat d'exposar la seva vida, sinó agrair que tampoc no estic eh, en tot això, sinó que... Mm -hmm. Son personas que cercan a fora que no saben Cati es una, que una en, ánima de boomer. Atípica, me ha dicho siempre que soy atípica. Es verdad, es verdad. Pasado diría que es millennial. No, no eh, sí. Es la excepción que confirma la regla, creo yo, porque sí, estaba en out todo tota aquel mundo, pero... Es un alma vieja, como dicen ahora también y joven <laughs> Jo reivindico el segle XX, eh? sempre diu en Jordi. Hi ha moltes sí. coses del segle XXI que valen la pena, mm. però mires el segle XX i dius, bé, mm, hi ha moltes coses que es feien bé que ens hem oblidat no? de fer. I aquesta de telefonar, d'estar amb la gent, de quedar amb els amics i estàs amb els amics mirant-los a la cara, no? Mm. No estàs amb els, mari amb els amics dient tonterietes, no? dient mm. ximpleries amb el mòbil, que també té gràcia, no? També ens enviàvem els paperets a sa classe, no? no recordeu veritat. això? Que enviaves missatges al del costat i... Sí, però diguéssim sí. que no? Pásale, pásale. <laughs> Tenia la seva... Era guai, no? Això, el papelito... Això és universal. Això també ho feies tu, no, Cristina? Ara, clar, ara ja... Bueno, suposo que es fa... Es deu continuar fent, però... Mm, institu els instituts que tenen mòbil, que no cal obrir aquest, aquest meló, que ja se n'ha parlat molt, però mm -hmm. es, es comuniquen a través del WhatsApp per classe. És molt fort. Jo crec que els paperets tenien més gràcia, eren més inofensius. Encara n'hi ha, no? els paperets 600%. Sí, sí. Sí, sí. Val. Uh, voleu que vos posi una altra cançó? Mira, és que hi ha un concert que me pedré que és el de George Rose, del dia 10 de maig, <laughs> però hi ha un que sí aniré a veure i tinc moltes ganes de veure aquesta banda que es diuen Wolfpack. Wolfpack és una banda americana que és un col·lectiu de músics que ha revolucionat un poc la música funk i soul als Estats Units i són penya que tocant soul i funk plena el Madison Square Garden i, i un pari de pics quan van, o sigui que és, és un fenomen allà, aquí, eh, bueno, els músics ho coneixem, segurament les que són molt, molt fan d'aquesta música, però als Estats Units i ho està petant. I van a Madrid a les noches del Botànic el dia 21 de juliol i, i he tingut la sort de que he pogut pillar dues entrades i és que tinc unes ganes de veure esta banda <laughs> brutals. O sigui que vos poso una cançó que es diu uh, Back Pocket de, de Buspec, que xerra de l'amor en temps de la infantesa, o sigui que és molt guai, el vídeo és molt xulo. Ara te l'envio, ahí està. Oh. seguimos con los conciertos, en este caso en Mallorca, en Esgremi. El día 5 de junio um, estarán tocando el grupo Las Pelotas, que también nos queremos recomendar. Es un grupo entrañable para mí y a ver si compartimos. Cristina, ¿qué nos puedes contar de las pelotas? Bueno, Las Pelotas es un grupo mm, que nace eh, de otro grupo muy importante en los años, en la década de los 80 en Buenos Aires, que se llamó Sumo, liderada por Luca Prodan, un italiano británico que recaló en la sierra cordobesa intentando curarse de, de drogas duras. Este grupo tuvo muchísimo éxito y, más allá de la calidad musical, eh, tuvo la particularidad de, ser un grupo que mostraba otra forma de vivir, de ser, de pensar, de, mm, entender el mundo, Que era una fórmula verdaderamente punk eh, que venía de Europa, de una Europa muy lejana, rica y, llegada mm, a circuitos de, gente obrera, de gente eh, en la pobreza económica eh, rígida, ¿no? De aquellos años en, en, Argentina, pero con una riqueza muy grande a nivel cultural, a nivel intelectual, <clears throat> a nivel de pensamiento. Y escucho unos sonidos, ¿no? Como si estuviera aterrizando el, el ovni. Estas son las circunstancias. Son las interferencias, ¿no? Teléfonos que se meten. Debe ser Luca Prodan que quiere decirnos algo desde el más allá. Bueno, adelante. que luego hablaremos de, de estas personas que saben interpretar lo que nos van diciendo desde el más allá. ¿Qué nos diría? Pero bueno, eh, continúo con la historia de, de, Sumo, que cuando una vez que muere Luca Prodan, muy joven, eh, víctima de drogas y enfermedades hepáticas terribles, fruto de desayunar ginebra, comer ginebra, cenar ginebra. Una dieta, así ¿Eh? Y bueno, este grupo quedó huérfano de este líder y finalmente se conformaron dos grupos, divididos y las pelotas. Divididos eh, se basa en un grupo muy conocido en Europa que se llamaba Joy Division. Sí. Y Las Pelotas es una expresión argentina que es una respuesta. Cuando vos decís a alguien, ah, eres un cobarde, y la respuesta es las pelotas, mm. como diciendo, no, para nada, mm, mm, ¿no? o, tú no puedes hacer esto, las pelotas, puedo. Es como una respuesta un poco agresiva, pero bueno, los argentinos tenemos ese punto eh, belicoso. Y actualmente Las Pelotas es un grupo, yo diría hasta naif para los tiempos que corren, porque tienen unas letras muy, muy entrañables, muy amorosas. Ellos eh, viven en la Sierra Cordobesa, que es donde justamente se hacen los avistajes de ovnis en Argentina, en el Cerro Uritorco, por ahí. Y, ellos son como muy hippies en algún punto, o sea, son punky hippies, una cosa muy extraña. Y sus letras son amorosas, poéticas, entrañables. Um, son las pelotas. Por esto ellos pueden decir que somos víctimas del cielo. Y bueno, y se nos está colando el teléfono, no sé cuál de ellos. Miremos si es. que hay dos. A ver si lo escondemos un poco o algo. Yo lo he puesto allá lejos de la mesa. Sí, yo, yo el meu también. Yo el no he En todo caso... O sea que, mío parece que no. Bueno, de todas maneras, una cosa. En, en suelen traer bastantes bandas argentinas, ¿no? En Esgremi. O sea, yo creo que cada año traen un par así potentes, ¿no? De nombres así que... ¿No? Sí, de hecho, eh, este concierto que han programado ahora está en enmarcado en un festival que le llaman. ¿Cómo le llaman? Eh, Vibra Argentina, creo que le han llamado. Sí, sí, hay una comunidad ahí de Son Son tot bandas argentinas. Diez eh, Die de Junto que las pelotas en Virus, que es una otra mítica banda los 80. Y después, ¿qué más está? Miss Bolivia, que hmm. si no lo conoceu, también vos lo recoman mucho. Es un, no seria tenim el música gust. urbana molt, <laughs> molt reivindicativa i ben, molt ben feta. Bé, hi ha altres bandes, eh, Los Babasónicos, que això ja no m'agrada tant. I... Estos són més de... Sí. Uh, sí, bueno, había preparado justamente una canción que va a ver la onda, que la cumbia ahora está pegando està pegant en las pistas de baile. Esta canción té molts Dance, Bomba Estéreo. Creo que tu la coneixes porque la tenías ya al teu móvil, porque diu Fuego. Fuego. Ah, venga, vamos a escoltar-la, no? Que així no, no bueno, esta, arriba. esta es una canción muy gestáltica, ¿eh? Mm. Se utiliza mucho en los ámbitos terapéuticos. Yo no lo sabía, no me lo no hubiera imaginado mai, pero bueno, a mí me va bien en la pista de baile. <laughs> es multiusos, bueno, ¿eh? he visto salir demonios de personas, ¿eh? No me extraña, no me extraña. Danzando alrededor del fuego. A la baba del fuego. serio, fuego. No lo dejes apagar. ¿Y qué pasa si lo dejamos apagar, chicos? No, apágala, ya hasta ha sido un momento subidón. No, busques una metáfora, Alex, Una metáfora es que en es muy lineal. yo me sap pero son más profundos, ¿lo qué? que... pero está muy bien también O sea, llámale racional, ¿no? Lineal es como un poco... Es muy lineal. T'acaba de dir borderline, però d'una altra manera. No? no, però amb carinyo, no. amor racional. i no judici. Admito racional. Dir... Lineal, jo, o sigui, vamonos. No, no baja a tierra, Cati. Està molt bé. Però ahir va composar una cançó que deia tu eres un piano, jo soy una guitarra, camaradas. If you're a piano and I, I am a guitar... I aquesta va sortir dalt d'una conversa nostra, que tocam diferent. Som diferents i per això tocam diferents. L'únic que podem fer és tocar junts. Sentit. toca una metáfora pero tocar. que no una guitarra, tú eres un piano. yo no puedo tocar con una, como un piano. tú no puedes tocar como una guitarra. lo único que pueden hacer es tocar Jones, esa es una metáfora también. Ya ves, pianos de guitarra... pianos de guitarra no son muy bien, eh? usé. En ya lo sé. <laughs> o sea que la metáfora agafa me fuerza Agafa me esforza, sí. totalmente pero sí. ve, no sé, es que es mm, una canción que últimamente he recordado y digo, mira, guay. guay si Si otro día me la posaba pero nada a me a la que es Fuego también a droga, és una cosa que és un nervi i me la posava i, i estava molt motivant-me per passejar-la sí. perquè estira, estira molt ho he dit en carinyo, Àlex Ei, no passa res. <laughs> Jo he vist eh, a diversos guitarristes que toquen la guitarra elèctrica Telecaster amb sac de violí. Ah, sí, ah, sí, sí. Ah, i sí, això sí, sí. sí, sí. Ho, eh, ho hem vist, és curiós, fa, eh? Sí. sí. Mm. Cada un toca diferent. Això és, claro. Bé, sona, sona diferent, no? Segurament tocat pues amb un... Cuerda, cuerda frotada a cuerda pulsada, pues sí, és, és diferent, sí, és una sí, altra... Sí, sí. Eh, és una altra energia, sí. Hi ha fins i tot un mini art de violí que han tret per, la, per a guitarres acústiques. Uau, per cordes de, de guitarra de acústica. Mm. Ha de ser metàl·lica, clar, no pots fer en una, en una guitarra espanyola, però és guapo. Fa un eh? so xulo, jo això ho he vist. Sí. Ho he vist també ahí quan fan la promo perquè compres. Per tal, compres, sí. Jo he vist també un parell de vídeos sí. i sona molt, molt sí, bonic. Sí, sí, són coses curioses, sonoritats diferents d'una acústica que no te penses que podries treure. Està mm. molt guai. Clar, són coses que abans això no hauria passat. Abans era com, si toques mm. la guitarra, l'havies de tocar així, hi havia com una escola molt no sé, molt, mm. molt, Bé, jo diria... nord, molt quadrada, i ara no ja tant, eh? estem però no tindran... Quan, quan és abans, <clears throat> però? Clar, perquè va haver un moment que es va començar a trencar i és veritat que abans d'aquest moment sí que bueno, tot era al comienzo, clàssic. al comienzo, okay. cuando fue el Big Bang. <laughs> Se está hablando del comienzo. El que passa no, és que no, cada... No se pongan tampoco... Quan, quan sorgeix un gran músic, un, un gran, un gran intèrpret... <laughs> Vull dir que sempre, sempre hi du la seva manera de tocar. Jo entès, no? Més o menys, que ara estem més oberts a fer això, que si veus una persona que toca una guitarra amb un arc, ara no passa res, fa uns anys, bueno, tothom se li hauria tirat al damunt, començant pels del seu mateix gremi que trobarien que és un traïdor. Bé, mireu, quan en Paco de Lucía va començar a tocar amb els músics de jazz, amb Valdi Meola i amb aquests, bueno, mm, mm. conmoció. La que se lió, claro. tot l'ambient de flamenco havia fet puro. Això. Ah. No, és que de no ho havien fet i, i ho varen rebutjar. Clar, i va triomfar eh, tot el món, però aquí a Espanya, sobretot, els puristes, mm, bueno, n'hi ha molts que encara no, no, no han assumit aquesta... I posar-li baix a, a la música flamenca, una bateria, uns bon, bueno, bongos, un, un caixó fins i tot. Que la fusió que fa ell. eh? La fusió, això, va néixer la fusió Mastis, que és meravellosa. Mestissatge, clar. Això sí que eh, mm. reconec que això és una cosa del segle XXI que és fascinant, el mestissatge que, que, que, que hi ha de llengües, de cultures, de persones, i això fa que, com a l'espècie, jo crec que hauríem de ser cada vegada més open mind. No sé si ho aconseguirem o no, però cada vegada doncs, coneixes a més persones que pensen diferent a tu, no? I això realment és, és, jo, jo en, la, és, és bonic. En el meu punt de vista de, de lo que té que veure la, la música i els concerts i tal, ara, per exemple, en Spanky Clappers hi ha un moment del concert que fem una, una conya total de que hem fet una cançó en intel·ligència artificial, que és mentira, que, perquè no és, però fem com que tal, i me trac un, un, un robot del McDonald's, d'estos xungos que regalaven de jugueta, i toca la guitarra al robot. I, te, i té un efecte que fa com... I és com les escales que gasten la intel·ligència emocional per a... Claro, igual feia gràcia antes de que sigui tan perfecta la intel·ligència emocional, perquè ara sabeu que podeu agafar una aplicació que hi ha al mòbil i dir fem una cançó en esta lletra i ja, sí, que sone a jazz o que sone a tal o que sone a pim o que sone a tal i te fa una cançó en 0, i a uh, més en la veu d'en Freddie Mercury. També, també, també, també, claro. Van començar fent, traient, que cante sí. Freddie Mercury una de Michael Jackson, que tal. Sí, sí, I ara sí, hi ha una altra que tu li dius, és que és flipant, li dones una lletra, dius, canta-me-la en, li dius, jo què sé, pues, per exemple, en, en country. I aquesta lletra te fa una cançó en country en tots els arranjaments típics sí. de la música country. Ara eh, vull punk rock i te fa un tema com los Ramones en eixa lletra, saps? Vull dir, és flipant el no? Lo, que està fent la intel·ligència emocional, no? Per tant, jo què sé, això ara ja claro, innovar, tal... Clar, és, és que, no sé, és, és una cosa que, que has de fer per innovar. Jo <laughs> tinc una pregunta, perquè tu has dit, tu has dit eh, tres vegades intel·ligència emocional. Exacte. Sí, ah, artificial, no? És artificial, no? Però, sí, però on va la cosa? No? Estava Subconscient. És emocional o no és emocional? Bueno, a lo millor vos dius un poc més profund. Claro, a lo millor no és veritat, volia dir artificial. I si és emocional, és intel·ligent o... Una persona lineal no hagués dit mai això. No hagués dit mai això, Espera. No, volia dir artificial, però, però clar. Hombre, no ho sé, no ho sé, però clar, però ja me la poden colar, eh? O sigui, ja me la poden colar, perquè tu pots anar a veure una banda, no saber-ho, i totes les cançons que les hagués fet la intel·ligència artificial. I ells se la prenen, la toquen, i la les hem fet natros. Igual no. Uh, de totes maneres, tampoc és tan diferent. Vull dir, avui en dia el que parlem de la música és una màquina de fer xurros, per tant, hi ha uns paràmetres que funcionen. Sobretot, ha de tenir un ritme regatón, això és indiscutible, o sigui, el... Xipu, xipu. Això ha d'estar, perquè si no, no tal. I no, no, ja està estudiat. I, i llavors, clar, eh, i, llavors... Eh... Funciona per aquí, però... No, no, o sigui, per lo que diem antes, per la indústria musical, hi ha uns paràmetres que saps que si tu fas una cançó amb aquesta B, amb aquesta, això, funciona. O sigui, no és tan diferent que tu fas una màquina, que ho fas un productor, que sap que ha de fer exactament el que ha de fer perquè triomfi un tema. O sigui, eh, hmm, al final no és tan diferent. Vull dir, Però pots... Funciona, ho estàs transferint, eh, funciona a l'àmbit monetari, eh, Correcte. crear més del best. Correcte. Bé, però millor pot funcionar per o, tu, pel teu àmbit mm. personal, o, i ja tens prou no, no, creant no i gaudint per, de compartir la teva música. Pel procés creatiu que és fer una cançó que realment és el que li agrada, bueno, als músics és el que mos agrada, passar per tot aquest eh, procés creatiu de descartes, d'ara aquí, ara això, tal... Eh. Clar, tot això és jo ara puc discrepar botó... perquè de vegades te pot agradar composar, te pot agradar cantar, però no haver de compartir, o haver de fer un concert. Mm. Vull dir, crec que són dos processos diferents i tornem a estar-lo de cap a fora per sí. obtenir un rendiment o per tu, perquè tens aquella necessitat de crear com a... Per això s'aplica a qualsevol art. I M'estàs donant un argument d'un sí. conte, una novel·la o algo, no? Algú que fa les seves coses perquè li agraden i perquè Clar, ho necessita i per l'altra banda es crea un alter ego que és la intel·ligència artificial que fa una cosa que és el que vol el món, no? I que mm. justament el món vol una cosa i tu en vols una altra, però com has de menjar eh, et prostitueixes en, en, en, de certa manera. Jo m'estic trobant, per exemple, em, quan miro, em, jo a vegades envio algun, algun conte, algun premi literari, i me n'estic trobant alguns que ja posen no pot estar escrit per intel·ligència artificial, i és mm. com, ostres, és molt obvi. I doncs com doncs, ho controlen, doncs, això? Ah, que està, això, això ja no ho sé. De fet, crec que el planeta, per exemple, deien que una de les coses que no podies fer el, si te presentaves al, plan, et presentaves al planeta de novel·la, que no és el cas, no patiu, <laughs> no ho intentaré tampoc, és que sigui per una persona... No? Perquè ho donen a persones ja conegudes, <laughs> dona, que tot això està... Està comprat tot. I, ja. tu, tu intenta Com és Premi Nobel i tot intenta-lo, intenta-lo. Sí, Estan amanyades. Tot, tot, tot això, és a dir, que hi deu haver, ja es deuen estar trobant que hi ha persones que potser escriuen elles, però després em, ho filtren per la intel·ligència artificial i ho canvien, no? Clar, que una màquina substitueixi a qualsevol persona, jo trobo que això és, això és el que és trist, no? Perquè si el teu ofici és ser agent literari, doncs el teu coneixement m'apareix que el pots compartir, però eh, és pervertir tota la indústria si tot el coneixement l'acabem abocant i deixant que faci una màquina si tots, si tots tinguéssim la vida resolta, fantàstic, però és que clar, si la gent, el seu lloguer, el seu menjar, depèn d'això, la intel·ligència artificial ara mateix sí. ens està fent més pobres, perquè està llevant tants llocs de feina. Sí, Potser jo crec que de el que... pensar i utilitzar en el perill, casos determinats. So, sobretot és per aquell tipus de feines que són com a eh, més protocolàries, no? Que, jo que sé, posa un que faci música però que se dedica a fer música per publicitat que sempre amb el mateix patrons el mateix, amb, una, amb una intenció molt semblant doncs és fàcil que una màquina substitueixi això Clar. O per la sala d'espera del dentista. Sí, pels ascensors. Per l'avió. Sí, i lo, i lo musical. Mm. Lo musical, sí. De fet, si jo he de comprar música d'aquesta i la me fa una màquina, doncs, hosti, pues, pues, ja està. Te compres eh, l'aplicació i, i li dius eh, muebles, eh, que sigui, els millors mobles que pots trobar avui en dia i te fa una cançó amb això, amb el, amb el, amb el logo, bueno, o sigui, vull dir, amb el moto, us diré en anglès, amb l'eslògan que tu vulguis, mm. tal, mm. i ho col·loques i t'ho fa i t'estalvies llavors, pasta. Llavors els publicistes que han estat tota la vida estudiant ah. i que tenen una professionalitat que jo entenc que s'ha de pagar, Ah. Què fem amb aquests, amb aquests i amb els que venen al darrere i amb els que encara no hi han arribat? Són perquè totes les professions. Eh? Totes les professions. Són totes les professions. Totes les professions estan... De creativa, de, totes les creatives estan ara mateix en aquest procés. Es convertiran en operadors de l'intel·ligència artificial. Ya sí. mira, justament... O no, crec que se... Jo crec que no, se, també. Se polaritzarà tot. Hmm. Sí, en un primer moment sí, o s'aconseguirà integrar això com una eina més, però que no serà una eina substitutiva, sinó serà sí. una eina més. No? Sí. Estic d'acord. No sé. Jo crec que ha de ser una... Hay que ser optimistes. Jo crec que sí, sí, fa falta ser, ser optimistes. De fet, l'altre dia vaig sentir i jo vaig sentir una cançó d'en Víctor Jara però que no l'havia fet a ell. Vaig fer un podcast sobre 50 anys sense Víctor Jara, vaig posar moltes cançons d'ell i em vaig trobar una que era amb lletra seva però que ell no l'havia pogut composar perquè ell ho va escriure dos dies abans de morir. Mm. Llavors, bé, com que s'ha estudiat molt la seva música, li han... I, I la poden i, reproduir. I les seves... La mateixa veu. Clar, clar, perquè to, de totes les gravacions, sí, clar, sí, sí. agafaven doncs, sí, sí, les gravacions, les paraules... A veure, és una feina, una feina difícil, però una màquina no tant que per una persona. Però clar, fan una cançó i realment, clar, t'emociona, perquè és la veu d'en Víctor Jara, amb els seus acords, no ho ha fet ell, però és un disc, llavors els discs tots s'assemblen, evidentment en Hara en directe i en Hara amb un CD no és el mateix, però el Hara amb un CD i el Hara amb la cançó artificial és molt difícil trobar-hi la, la diferència i Bueno, però és un ús que s'ha fet per un, un bon una necessitat específica. Exacte, perquè realment penses, ostres, si aquest senyor hagués fet aquesta cançó i hagués posat música, per ventura hauria estat hauria estat així. Aquest és un trop que és un bon ús. Sí, jo penso que també, eh, no moure, els artistes fan el que fan i ja està bé. I si, si han deixat una obra inconclusa, està bé, sí. Perquè, vull dir, altres artistes aprofitaran allò per fer el que vulguin, el que els interessi. No és necessari intentar que en Víctor Jara se mm, mm, posea no sé qui perquè acabi. Que... No, no fa falta que... Va... Tu no has vist Black Mirror, no? No, eh, lo, he, lo he vist. No. Vull dir que, que no m'apareix una cosa interessant, que m'apareix mm -hmm. més interessant si allò ha quedat així com està, doncs ja ho recollirà un altre i farà la seva proposta basada en aquella cosa que va quedar mitges, no? Per exemple, el tema de No One Den, de, dels Beatles. Ah, sí. És això, no? Sí, que, sí. sí. Un poquet. Jo he tingut aquesta sensació, o sigui, era necessari, és lo, és lo sí. primer que... Vaig escoltar la cançó i sí, està bé, però era necessari, o sigui, l'últim ah. tema de los Beatles, no, l'últim tema pues, serà Let It Be, no? Per tota la vida, no serà això. Però bueno, no sé, eh, podem estar d'acord... Eh, Pero esta bé como a no? Que algún pensé que sí y que sí. otra que no. <laughs> no... Yo iba un poco en la línea de, de mm, cuando te decía lo de que creo que se va a polarizar mucho más todo, a que esta industria que ha comenzado va a continuar, pero que también habrá pequeños guetos artísticos. ya los hay. claro, bueno, nosotros estamos aquí ahora sentados en esta mesa ya y los estamos hay, en eh, hueso, ¿no? Eh, estamos... Sí, con respecto a la música súper comercial y hay un gueto de música súper bien hecha de gente que, está como ya en, lo alternativo y esto creo que también va a pasar, como dices tú, con la inteligencia artificial. Va a ocurrir. Un gueto que vamos a preservar lo, lo humano. Sí, <laughs> más que nada porque mm, lo humano... Eh, tiende a, permanecer esa esencia, ¿no? Entonces ya ha ocurrido en la historia de la humanidad todo esto. Claro, no es un no solo un tema de calidad, ¿no? Es un tema de... de preservar algo como más auténtico, ¿no? Más... Autenticidad. bueno, desde... Yo, que a mí, me, gustaba leer a Isaac Asimov, entonces el debate y la... sobre la... sobre la, la posibilidad de que el robot sustituya al humano en todos los sentidos, pues está ahí, ¿no? Desde el primer momento. Me acuerdo de una historia que escribe que se llama El hombre del Bicentenario, que es un robot que cumple 200 años. Y, han una película man Robin Williams, diría El hombre ah, bicentenario. diría que es una película de Robin Williams. Ah, pues no, no hay por ese peli. La me vaig mm, eh, Bueno, apunta tu, juraria que, que, que és el mateix, perquè és que el nom és El hombre bicentenario i jo record la imatge d'ell com, exacte, com amb un, sí, com, com amb un robot, per tant, aquesta història ha arribat sí. al, al cine i va ser una, Era una molt, pel·lícula mi, molt, molt vista. M'ha agradat molt Asimov per això, perquè ell va fer un gran esforç d'humanitzar robots en el màxim extrem, no? I jo imagino que era com un joc per ell, no? Veure fi, com a forçar aquella situació fins que el robot mateix no, no fins que un robot assumís que era un homo, sinó fins que els homos diguessin, ostres, és que és humà. No? <laughs> un poc seria aquestes... Eh... Uh... Mm -hmm. I pens que estem... No, no, no es... pens que estiguem en fora, sinó que pens que és una cosa que no se... que no, que no passarà, almenys així com ho estem imaginant i tal, que no sí, passarà jo, perquè jo finalment també. Uh, és, és, és tecnologia, no? I, i, i, i falta aquella part de consciència. Hi ha una altra pel·lícula, no recordes el títol, en eh, la qual un científic intenta transferir consciència a un ordenador i ho aconsegueix, no? I això seria una altra ah. història. Bueno, mon pare sempre m'ha contat que això és ben possible, des de petita. Uh -huh. És com avançat en aquests però ja no és un robot, és una consciència. Segons cas. ell, eh, se podrà allargar la vida de les persones transferint la teva memòria a com un ordinador. Eh, aquest ordinador el posaran un nou cos clonat. Ell creu que això, com bueno, va estudiar sí, sí, sí, enginyeria. Sí, sí, i, sí no estic i... flipant perquè a mi aquestes coses sempre bueno, em semblen molt surrealistes. Ell creu que no és tan complicat de fet, creu que començaran d'aquí poc instal·lant-nos, igual que ara s'està instal·lant intel·ligència artificial, instal·lant-nos aquest, aquesta necessitat de per fer-nos la vida més fàcil i poder controlar més aspectes de la nostra vida, tenir-ho tot eh, aquí a la muñeca, vull dir, el DNI, el mòbil... Els xips, com un, com un xip sí. integrat en els cos. Sí, i això ja ho diu de fa temps. Uh, ja, ja. Implantació de xips ja com a... i seguretat són les paraules clau. Lo... Control i seguretat, ho estàs explicant tot. Ah. Claro, uh, serà per, perquè mos faran això, creure que per la nostra seguretat, per la nostra facilitat, per no haver d'una cartera, a Suècia ja ho amb les targetes... No? A Suècia hi ha un programa pilot d'això. Ja, ja, ja, ja, ja, a Anglaterra. Ja, ja, sí, ja. més llocs. La gent sí, ja està deixant, no han vist les pel·lícules. Sí. No per tant, el que deia en Pere, d'aquesta transferència de memòria és clonar un cos que ja s'està clonant sí, i creu, no dic, imagina'm, un pare jo no dic memòria sinó consciència la consciència ja és una altra cosa no? claro. però sobretot la gent milionària que vulgui viure de per vida eternament, trobar la manera de poder fer això. Jo crec que serà però, una cosa mm. elitista. Vull dir, una... Però això dels xips és una cosa molt, molt democràtica, perquè jo, per exemple, els meus alumnes de tutoria ho hem parlat i hem dit, a mi, qui, qui... O tu te poses un xip i pots anar pel món i pots, eh, no fa falta traure pagar diners, tal, bum, bam. Els DNI. I, i tots. Ah, i doncs sí, sí, és més Ellos còmode. solo los beneficios. Claro, ells veuen només la inmediatos. comoditat de no haver de portar diners damunt, claro. tal, tal, i ara, per exemple, tenia sentia que per al... El, el, per aquí te lo venden. El, la cosa I, aquesta I, no veuen que estaràs localitzat 24 hores i que és ni igual. sota l'aigua, perquè ara pagues el mòbil, ara el podem claro. apagar el no, mòbil. No, no la paguen, no, no la paguen ni per dormir. Aquí, és molt fort. tancam aquí, apaguem no, no. el mòbil a Puigpunyent, no la pagues sí. a Palma, estem aquí no, no, però I la... ningú necessita l'altre dia vaig compartir un, un meme que ara m'has fet pensar en un meme que vaig compartir que sortien unes persones que estaven xerrant després d'haver-li posat com una espècie de xip a uns dofins crec que eren, no? Mm. i un li deia a l'altre doncs ara se'n van i no saben que estan sent rastrejats i a la següent vinyeta eren ells dos que se n'anaven cadascú a la seva banda mirant el mòbil no? I amb això, claro. Eh, aquesta era la vinyeta no? com dient, i això tu que, també estàs sent rastreado això que nosaltres ens plantegem els, els adolescents d'avui en dia no s'ho plantegen perquè ho tenen superassumit I que és així i no se plantegen la feina de control no que si no. a la llarga tenen a rebanyo no, no, no, no, no. posa'ls Blade Runner Mira, una pel·li o sigui, d'aquestes i ho entendran tot la gran diferència és que ells són natius digitals i tu no, i jo tampoc i nosaltres és que tampoc. fins i tot aquest xip pot estar controlat per ells des del moment que te vulguin ja, instal·lar una malaltia, un no vull dir, des de xip que ho puguin no fer, podria les, estar. No estic defensant res, estic dient com és la seva vida, perquè ells no apaguen una wifi en la seva casa des de que han nascut, la seva wifi està a 24, 7, 30, 165... No posen turmalina negra, vamos. Que no, o sigui, ells estan... Tot, o sigui, és que nosaltres ho veiem com una cosa que és rara, però ells, és la seva vida. I no... I jo dic, però mai, nosaltres no apagueu el mòbil per la nit. No. Com que no l'apagues? Dic, no. Porque si no, no me la alarma. Y es vera, yo tengo un móvil del Aneu que si la apago me la alarma, pero si me lo compro Darán, no sona la alarma. Veritat. Han substituït totes les coses que són un despertador, una càmera, ho hem parlat abans, els jocs, està tot en un mòbil. Llavors, ells necessiten estar... És, és que forma part d'ells, això. Llavors, que sigui un aparato que m'ocupa pes i que ho porto a la butxaca o tenir-lo dins de mi, me serà més còmode tenir-lo dins de mi. Ja no me'l deixaré, ja no l'hauré de carregar, etc etc etc. És el que veuen ells. Llavors, quan jo faig aquesta pregunta, em diuen, ah, oh, sí, sí, que guai, que guai, que guai. Tu no ho entens, però per ells és superguai, perquè no han de carregar en aquesta peça ni s'han de preocupar per carregar-la, la porten estaran dins del seu cos i per ells és supercòmode perquè igualment no volen estar fora d'això ells. És el seu món, m'explic. I no estic, i no estic defensant-lo, però estic, és perquè entengueu el raonament d'una persona que porta un xip li pareix superguai. És una bofetada quan, de realitat, ho puc està. definir I, així, no? I, quan, quan a nosaltres ens pareix una I, cosa... I de fills petits... Una cosa de dius, què m'estàs contant? Per ells és superguai Pues es que son de y quito que viene, viene el paquete completo, ¿eh? porque quieren pan blanco, comida envasada, industrial, ah, o sea, están convencidos. Ah. O sea, piden, yo quiero todo lo que me toca y como me toca en esta época. No ah. quieren ser diferentes, no quieren luchar por nada, hay una... Es diferente, es un cambio de paradigma. Yo eh, una colaboración Rafael de rap Rural. i probablement en, en l'Hermano L, que al final se fa, i la, les, el, o sigui, el que és el, el, la tornada de la cançó diu els joves d'avui en dia no volen canviar el món, volen seguir escoltant reggaeton des del millor iPhone. És així, <laughs> ja està, o sigui, t'ho he dit en, en una paraula, ja està. O sigui... Però això serà... Sí. es el viento que me manda, que me empuja la frontera y que borra el camino que detrás de esa pared. atrás pared Me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno. Es el viento que las manda no hay nadie que a veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada. A veces baile, a veces nada. sola frontera. Bajo el cielo, bajo el cielo, es el viento que me manda. Bajo el cielo de acero, soy el punto negro que anda a las orillas de a las orillas de la suerte, la frontera del asa de Sela, escuchábamos a esta cantante que se fue muy temprano, pero bueno, nos ha dejado estas canciones para reflexionar y para disfrutar y para compartir. Estábamos en este debate aquí en la, en la mesa, muy interesante, como decía Katy, y y bueno, creo que, está bueno, ¿no? Vos que nos estás escuchando, tú que nos escuchas desde algún lugar, quién sabe, lo lanzaremos, ¿no? Al, al éter de, internet y esto quizás alguien lo escuche, ¿no? Y nos pueda hacer algún tipo de feedback o nos pueda comentar sus opiniones al respecto, ¿no? Si, si son padres, madres, hijos. Eh, creo que es interesante poder hablarlo, ¿no? No solo preguntárselo a, a chat GPT, sino también hablarlo entre nosotras. Jo estava pensant en tot això que deia Nàlex, a micro tancat, <laughs> deia en, en Pere deia la solució per no acabar mm, ximples mirant una pantalla és doncs, pentura als nins continuar jugant, no? I això m'ha recordat que nosaltres, per exemple, en Jordi, jo tenim un, un amic que és superfan dels jocs de taula i això és una cosa que està està també està, està pujant com l'espuma és a dir, quantes persones moltes pantalles, el que te vulguis, quantes persones adultes han tornat a ocupar la seva, el seu temps més enllà de la feina als jocs de taula, crear jocs de taula, jugar, conèixer socialitzar, gent, això, això. socialitzar, anar a festivals, se'n van a Madrid, se'n van al Dau de Barcelona, se'n van a Còrdoba, perquè l'home vol jugar i hem descobert que volem jugar tota la vida, però que jugar amb iguals que tens al costat, mora la fitxa, això no, no, no té parangó, que és el que estan fent els nostres fills. No sabem a què estan jugant. Només sabem que no tenen una pantalla. Això estem convençuts, perquè els mòbils els tenim tots aquí tots aquí... I de manera inconscient escolten les nostres converses que és perquè algo cali dins les seves cèl·lules en un futur. Clar, és que això és el que estàvem parlant també, claro, que estàvem fent un poc d'autocrítica de la nostra generació, que tampoc no hem canviat res, la generació X, no? els que sí. som nascuts des de els, els, els 70, 70 més del 80, no? Claro, mm, no, hem de fer autocrítica, no podem demanar als adolescents d'avui en dia que volien canviar el món, bueno, nosaltres volíem canviar el món, però després, quan hem pogut, no l'hem canviat hem, hem sigut hedonistes i, hem, i no hem lluitat per les sí, sí. A què te refereixes de canviar el món? Doncs, home, jo quan tenia 15 anys la meva filosofia era eh, doncs, voler canviar el món perquè el món dels adults era una merda i s'havia de canviar. Però això ho deies, però després quan, quan entres a la rodeta del Ham hàmster i comences a treballar i a pagar hipoteques, doncs no vas canviar una merda. O sigui, així de clar. Perquè claro. estàs, estàs tan ocupat intentant claro, pagar la hipoteca que, que no, no tens no, temps per fer no la revolució. Canviar. On la faràs? Clar, ha passat vas... totes les generacions, eh, diria, uh, clar, això, de llavors, la història. Claro, ara, És del Big Bang. I, Y además la, energía en la que és, chicos. Ya claro. no tenemos la misma, no. el mismo entusiasmo, ¿no? La diferència pot estar un poc a lo millor el que diem de l'educació. O sigui, claro, nosaltres estem educant a la generació alfa, que són els nostres fills bueno, en abril, en, som, Has nascut el 2010, no? De Més o menys aquesta... I aquesta sí que haurà sentit molts de missatges enfocats a coses reivindicatives a casa però també pot ser que hagués sentit missatges reivindicatius d'un altre eh, m'explic, de l'extrema dreta, o, o sigui, no només, nosaltres també a vegades eh, intentem eh, entendre les coses en el redol de gent que ens movem, però en altres àmbits també estan rebent missatges molt retrogradors, molt, de moltes coses que s'han pogut aconseguir amb, amb, amb, el, amb, la, amb, amb els anys i ara estan anant cap darrere, no? Eh, aquí, clar, jo com sóc eh, professor i sóc tutor, doncs me preocupo de, par de parlar de moltes coses amb els nins i una de les coses que, que vaig estar bé un estudi europeu que dia doncs, que que los uh, mascles de la generació Z, que és l'anterior d'en abril, uh, eh, fins a alguns ja, diguéssim, al límit de lo que seria l'altra generació, són el doble de masclistes que els seus pradins en base sí. a un estudi de ah, preguntes que els van mm -hmm. fer sobre qui havia de fer les tasques de casa, tal, tal, tal, i sortia els resultats que eren el doble de masclistes que els seus pradins. I consideren que Dios. els gelos és una forma d'amor. Els clar. gelos és amor, és perquè o sigui, m'estima que està gelós. O sigui, clar... I això les dones, això, és veritat, això és veritat que els estudis de... En, què quedem? No? Tornem a l'època del clar. Todes i tot això, i ara clar. justament... Clar, eh... ja s'havia popularitzat, jo, jo, jo ho veig a les meves... Bueno, no, per sort, treballo a un institut institut que la, meitat, la majoria d'alumnes a casa els, treballa molt, però és vera que s'ha radicalitzat i s'ha polaritzat, com deia Andrea Cristina. O sigui, les, les dones joves són molt feministes ah, i els homes, els homes joves uh, critiquen la paraula no. Ah. feminisme perquè entenen que va contra ells. I aquí... <laughs> Perquè el feminisme ha intentat ten... incloure els homes... Clar. Us ha intentat incloure? Tu quan dius feminista et sents, sents que Yo creo que la... A ver, a ver, rompo una lanza eh, en nombre del feminismo. ¿A qué le estamos llamando feminismo realmente? <laughs> este nuevo feminismo ¿no? es el que no incluye, como dice, creo que Mirella te interpreto bien, eh. Eh, si digo que este nuevo feminismo es el que no incluye a los chicos, pero un feminismo más verdadero, yo, que yo me consideraba feminista y ahora se ve que soy otra cosa. lengua, sí, lo que yo he dicho antes iba para ahí. Yo creo que, que vivimos con convivimos y con alegría, ¿no? La pregunta que les feia jo era dime, sí. uh, masclisme és positiu o és negatiu? Negatiu. Feminisme és positiu o és negatiu? és positiu. Vale? Però és que no tenim... Són no clixés, tenim, no? Claro, no tenim un, un positiu i un negatiu per a cada tipus d'actitud dels homes i de les dones. Llavors tampoc és això. Vull dir, jo sempre dic, no estic dient que tot, totes les dones siguin bueno, bones en aquest concepte o tots els homes siguin bons, sinó que hem de trobar... La paraula és igualtat. Igualtat, deixa't estar. Femini, no, o sigui, igualtat. Som Convivència. Iguals. I som Porque iguals tampoco somos A la vegada que diferents. Tolerància. Igualtat és equitat. No Exactament. Tolerància, convivència convivència. No aquella persona no, no allò que necessita iguales. per tenir claro. les mateixes oportunitats. O, òbviament no som iguals, òbviament, però, mm. però eh, clar, a nivell, mm, diguéssim, de d'emocions, crec jo, i això crec que un poc, encara que jo crec que som diferents, no? A nivell de collons, les dones tenen la regla, nosaltres no. O sigui, jo eres lineal. Sí, sóc lineal i tu eres una puta muntanya russa, perquè I... quan tens la regla se te revoluciona tot el cos en Perquè som de... cícliques correcte, i això m'ho van comptant els 30 anys. Correcte. I, i les correcte. dones, i les dones mm, se queden embarassades clar. i les dones pareixen. Clar, és... I les dones són les que, i clar. són les que crien les dones, Ahí perquè nosaltres pensant que els homes crien, no. I s'encarreguen de que l'espècie continuï, perquè Ahí si està, si no, ja s'hagués acabat. Sí. Los hombres protegen. De no sé. Clar, per això ho dic, claro, o sigui... Per tant, però clar, però és això... Pero bendita unión, ¿no? Sí, sí claro, sí, que cada uno aporta lo que claro. tiene que aportar. Claro, Las mujeres sí. sin los hombres tampoco podríamos un, parir un a mamantar. Un món de dones no funcionaria, eh? un món de només dones. Bueno. No, no, dic que, no dic que a l'hora d'arreglar les coses, no, és que no el dia a dia no funcionaria, ah, perquè a mi no m'agrada estar sempre rodejada. Ah, Necessito Vaya. estar rodejada d'homes i de dones, perquè som diferents. A veure, si la intel·ligència artificial és aconseguir, diferent. aconseguís que les dones us quedéssiu embarassades sense homes... Mm. Bueno, no això també passarà. I que només parissiu ah, dones... Escolta, la meva cosina, la meva cosina Ai, ara quin... Fem un banc d'espermatozous, no? Tenim un banc d'espermatozous immens no? No, ja no, no sé si... si no pos, si no pos, si no pos noms, però, bé, dos dones poden tenir... Uh, Fent in vitro, descendència. Clar. Sí, clar, clar. Ara, ara estava pensant I que... I elles <laughs> dues ja, crien... Que, ja ah, existeix uh, in vitro, però que no, i que només fos una dona. Això, aquest, eh, aquest pas, perquè clar, si surten homes ja no és un món només però de dones. Però s'esperma igual se pot crear amb intel·ligència eh, artificial. Eh, esto ja, esto ja a, la, a la llarga segur. De fet, jo sé, sé, no, sé d'una amiga que ha fet in vitro i els seus uh, òvuls i s'esperma de la parella ha viatjat a Oxford i ha tornat. Això passa. Ho crec. Sortirà xerrant anglès. Vull dir, això passa. Llavors, si s'espera se crea amb intel·ligència artificial, en plan potets i tal... Sortirà xerrant anglès. Eh, jo, jo vull llançar una, una llança a favor de, de, del món, hi ha esperança, jo crec que hi ha esperança malgrat tot, i de fet el filòsof més, més reconegut més con... un dels filòsofs que ara mateix està venent més llibres i se'n parla és un senyor que és coreà que nom Byung Chul Hun i ell és una persona que allò que caracteritza és que és molt crític amb aquesta societat, tant amb el capitalisme com amb les noves tecnologies i ell sempre explica, bueno, ell critica, diu que el mòbil que fa és ens torna més individualits, més individualistes, mos tanca en un món on nosaltres tenim el poder i jo crec que val la pena llegir qualsevol dels seus llibres perquè realment podem dir que es repeteix una mica. A tots acaba explicant. Recomendes alguna per empezar? O... Les no coses, per, és, és no el més famós. Doncs, les no coses. Les no I l'autor és... Ostres, t'acabo de dir el nom, ja m'he oblidat. Sí, però Jung Hyun Chung. No era fàcil, no era fàcil de Ostres, recordar. Chang Chung Chung. No, exacte. Tu tires una lata. Ching Chang Chang. Byung Chul i diríem que el llinatge és han. Han. Byung Chul Han és professor en una universitat d'Alemanya. A Berlín. No ah, diria, ser de Humboldt, crec que està ell. Ah, tu també, saps, tu també el coneixes. Bueno, no, o et sona no, perquè realment no és una persona sí, és, famosa. És, conegut, conegut. és una persona conegut. famosa. He llegit qualque article de, mm. de, de diari i coses així. Estoy en la cola aquí para ser optimista. Yo, quiero decir una cosa, que eh, esto que, que, describían antes ya está inventado, digamos, entre comillas. Es el mundo eh, de la leyenda de las Amazonas. Las Amazonas eran una comunidad de mujeres y había un semental, que era un señor gordo como esta habitación, <coughs> que iban y lo ordeñaban literalmente y hacían como unos tubitos que los criogenizaban, me imagino, harían alguna cosa extraña, y se... Em, vamos, engendraban bebés, pero sin tener sexo con este señor. Esto no sabes quién nos lo contó. De <laughs> mira carita. Bueno, es la <laughs> leyenda, la leyenda de, las Amazonas es muy interesante <laughs> porque um, realmente es un, mundo eh, imaginario, fantasioso, donde solo hay mujeres. Y vosotros me preguntaréis qué pasaba cuando nacía un bebé niño. No, Se lo comían. No queremos saberlo, ¿no? lo que hacían con él. Tomba y tomba. Ah, Pero esto es una leyenda, después bueno, bueno, bueno, bueno. hay, También hay tribus caníbales. Exacto, ahí hay entredichos. Yo creo que hay parte de verdad y parte de fantasía, porque en la historia de la humanidad, que ya está comprobado que ha habido matriarcados también muchos procesos de humanidad, se cree que vamos por el número 20 Em, también, ¿no? Teorías eh, antropológicas o arqueológicas que no están comprobadas. Preguntémosle pero, a, a, Carita. que, se, Si un día la traemos Carita, o sea, es monográfico que hable ella. <laughs> Sí. ir preguntándole y cosas. y, las, pirámides. Y, Te Caíta. y, las Amazonas. claro. No era por yo, yo intenté hablar un poco seriamente, pero la conversación ha derivado en, chistes y tal, pero más allá de, los chistes, yo creo que, la historia de las Amazonas tiene un componente de verdad. Hay una fantasía también de que las mujeres pueden dominar al mundo, entre comillas. Hay muchos chistes al respecto también, ¿no? ¿Os imagináis un mundo solo de mujeres? un mundo sin guerras y mujeres gordas felices. En la Iliada se habla de las amazonas como si existieran, que era una, una tribu que iba por toda lo que sería Eurasia. iban con sus caballos, cuando paraban en un, en un poblado tenían sus relaciones con los señores del poblado y cuando nacían los hijos, el hijo volvía al poblado y ellas adoptaban a su hija para que fuera una guerrera y tal y así pues las entrenaban perpetuar mm, pues eh, bueno en la Ilíada ayudan a los troyanos de hecho la reina de las Amazonas se muere a manos de un griego supongo que algo, algo de eso existió. De hecho, no, no es tan difícil, ¿no? Mujeres van a un pueblo, tenen, rela tenen relacions, continuem mm, dones, dones salvatges sí. que només volen que siguin les dones les que preservin el seu coneixement però elles no mataven o no es diu que matessin en els seus fills ni molt manco, simplement es deixaven en aquell poblat. Jo, jo ho trobaria més lògic, no? A part de més humà. Claro, es que el matar y la, violencia en general y la agresividad está vinculada a lo que es eh, la parte yang del ser humano, ¿no? Que sería lo más masculino. Se supone que eso no forma parte de, la parte más femenina que todos tenemos, hombres y mujeres, ¿no? Por otra parte. Mm, y, ahora me venía con lo que tú decías, que, que, ahí está un poco, ¿no? La esencia de lo que estamos hablando, creo. Eh, rescatar todos nosotros, ¿no? Nuestra parte más, más amorosa, humana, yin, que dicen los chinos, ¿no? Del yin y el yang. Y, ver de la parte yang también qué es lo que necesitamos, ¿no? Para abrirnos paso en la vida. Las dos. Para atravesar la las Necesitamos las dos. Necesitamos esa fuerza, esa potencia. Claro. el problema de sociedad es que es muy yan. Es, mm. muy, muy, muy mm. masculina. Los valores sociales que imperan son jerarquía, militaristas también valores. El valor, la jerarquía, la fuerza, vales tanto lo que ganas y no lo que mm. eres. Pero esto. La competencia. Las, mm. mujeres también están ahí. Es decir, no es cosa de hombres, no. También. Es, son valores masculinos que hasta el momento tenían la mayoría de los hombres, pero que muchas mujeres también quieren tenerlos para ser iguales, sin darse cuenta de que estás, te estás perdiendo toda, tu, toda tu herencia más divino Ahí está la manipulación, ¿no? Que, de la que hablaba antes Alex, de, la juventud, ¿no? De la gente joven de ahora. Eh, Yo quiero se los una cosa de los matriarcados. cómo se los manipula, ¿no? También, porque mm, estos niños tienen ese merengue en la cabeza, pero sus corazoncitos siguen siendo tiernos y puros. Sí, de m'ha contat que això, que i han matriarcats, eh, els quals les dones eh, s'han organitzat entre elles, eh, han organitzat poder, han organitzat l'alimentació, han organitzat, no sé, molts aspectes de la seva societat, però és que, a més a més, eh, no se'ls ha privat de tenir encuentros de amor, que deien a Caïta, amb altres homes quan així ho desitgen, com una amistat. Perquè això també està jutjat per la societat com a, no, encara promiscua, si estàs amb... No? Eh, ell ho deia com que se'n van a cabanyes i es són com amics, però per un moment, no? I bé, és una altra manera de veure les coses sense jutjar-ho, no? I, i me contava això, com que tenen aquest poder, les dones, de decidir en qui volen estar. Perquè de joveneta jo sentia que a vegades decidien més ells que jo, no? Tot això no, no t'ho ensenyen a l'escola, tampoc, lo de tornant a l'adolescència, que vols, que necessites, que t'agrada, que no m'agrada, a dir-ho a la persona en qui estàs, Mm. és que és una... Vale, preservatiu i au, no? Eh, no te, no te empoderen per poder decidir en qui vols, com vols, en a quina hora, on... Vull dir, no, és... Justo, doncs pues ja, ah, ja està. <laughs> Com un riu no? a deixar-te fer, com, una, com un ser totalment passiu, que la pornografia també això ho fomenta, no? com si fóssim un objeto allí que hacen lo que, lo que volen amb tu. No? Llavors, esclar, en aquell tema va dir, són elles que decidien i és molt bonic lo de com una amistat, com un encuentro, no? Tant mm -hmm. estem molt condicionats, però no sé, me va, obrir la mirada vale. també a no jutjar eh, tenc, uh, això. Tenc una cançó d'encuentro, <laughs> si vols. Ah, vale, vale, encuentro. Sí, és una cançó que eh, fa un rapero i, i m'agrada molt el final. Eh, heu d'escoltar-la perquè el final és molt bo. Val? O sigui, sou addictes a les sèries, valtros. No. Poc. No. Vale. I doncs aquí és una cançó en la qual el rapero eh, fa un text en el qual anomena moltes sèries com en un film, no? Un film de rapero. I al final és un el tiro per la culata. L'escoltem? No vos dic el títol perquè si no vos desvelo el final, vale? Vale. No sé si vos agrada. Oh, sorry. Sorry. dum dum dum. Dum dibby dibby dum dubby dum dum. Da da da da. miradas en un espejo público. Te dije, nena, sálvame con tu estilo único. Tiempo para un café, reina Nefertiti. Y tú dijiste sí, como en Sex in the City. Hablamos de cocina y de si amar es para siempre. ¿Qué tal nos fue a los dos en la ruleta de la suerte? Dabas la impresión de haber vivido siete vidas. No creí que te pudiera impresionar con mis movidas porque tú eras una chica, liga de campeones. Posé mi mano en la rodilla desnuda que asomaba por el roto de tus pantalones. Y entonces preguntaste cuáles son tus aficiones. ¿Lo sabe? ¿No lo sabe? ¿Qué apostamos? Me suena el grupo, pero no he escuchado nada. Vamos, que supongo que trabajarás entre semana. Y dije, tía, mi poesía es bien remunerada. Sentí mi corazón arder como un águila roja. Sensación de vivir, pensé, boom, la cuerda floja de este crimen perfecto. Se tambalea el camarero, se acercó y soltó. Tu cara me suena y tú dijiste, cuéntame, ¿qué oficio ser poeta? Te dije, pronto lo comprobarás y me describo con detalles lo que vemos en las calles, mujeres desesperadas y mentes criminales, mucho Walking Dead y muchos jóvenes perdidos. Soy el último hombre en la tierra con este estilo, un expediente X, yep, yep, un romántico, uno para todas a este lado del Atlántico. Dijiste no exageres, pero qué gracioso eres. Podemos seguir hablando la semana que viene si quieres. Yo te dije mortal, te acompaño hasta el portal y en el círculo de tus ojos vi un brillo especial. Dije quiero volverte a ver, dar un paso adelante. Concédeme un vis a vis en un sitio elegante. Cenamos el jueves y luego nos vemos una serie y tú dijiste como quieras. Yo es que no veo la tele. Ella no fell in love with this ill chick. This is a girl plays hard. se curra toda la canción ahí para pa conquistarla haciendo rimas de la tele y resulta que no veía. Y la, y la chica no ha entendido nada. Eh, yo R de Rumba y Porcel, temazo. Poesía pura, ¿eh? Ah, pues ¿eh? Moderna, poesía moderna. <laughs> Muy buena escrita que está me encanta me Sí. Sí. sí, però segurament un listado de series y no devia anar enllestant. Igual ho ha fet amb el GPT. Ah. eso iba a decir, parece una canción hecha por IA. Yo creo eh? que en cara no existía, porque esta canción ya te un parell eh? Sí, Ah, no, no, yo creo que hay mucho arte, ¿eh? Ahí como han lanzado en un, programa de radio hicieron esto, pusieron una lista de palabras y en 20 segundos sacaron una canción y yo me ah, quedé frita. Se las dieron a una inteligencia artificial para que hiciera una letra. Yo estaba escoltando programa. Ah, mira. Sí, sí, sí. Era, eh, sí, eh, el programa de, de Kefara, que Bueno, antes estaba en Radio 3 y ahora está en Radio Nacional de España. Bueno, muy, muy interesante, eh, el experimento, sí. Bueno, de momento son juegos, pero Son poco a poco van colándose. Lo, Exacte, nos la van, van colando, colándose. el mòbil, que també nos l'han colat, claro. Mm. com... Sí. Imagina que ara sí. dic, no vull tenir mòbil. Què fas? Que... Ja estàs fora del sistema. I com treballes? Això, ara, clar, eh, és que mm. dirien no, no, dius no, jo treballo no, no, jo treballo de dilluns a divendres, de 10 a 2 i de 5 a 8 estic a l'oficina la resta del dia no treballo, ah no, ara la gent treballa 24 o 7 mm. Palgueto. i tens el grup de WhatsApp de sa ¿no? que es importante porque ya notifican cosas importantes como ho Los hombres libro. Pa con los amigos frikis. A Fahrenheit 451, eh, que se hizo una película también, y es una de estas eh, novelas eh, catastróficas, ¿cómo se dice esto? Apocalípticas, distópicas. La distopía. sí. sí. sí al final los que están fuera del sistema se van a vivir en un bosque ahí que, no los encuentran. un hipiátrico que dio una caída. Como por <laughs> y crean los hombres libro, ¿no? Yo hace muchos años que, tengo esto en la cabeza, seremos hombres... Eh, ¿Qué son los hombres libros? Son, como los libros han sido todos quemados, son hombres que y mujeres se han, aprendido. Se, llaman los hombres por esto machista, ¿no? Las personas libro tendría que ser. Hombres y mujeres que se han aprendido libros de memoria. ¿Tú quién eres Y el libros de defineix. ¿Tú quién eres? Yo soy Hamlet. Yo soy Romeo y Julieta, yo soy Geneire, yo soy Cumbres Borrascosas Y la seva vida es aprender sal para no perder aquesta, yo mm. tan vell, no? que son estas paraules tan bien enllaçades és, és realment, clar, evidentment, acabes el llibre i és, és un crit a l'esperança, no? perquè tothom que llegeix deu pensar jo també vull, jo també sóc un home al llibre. Evidentment, tots tots s'acaben ja. identificant. Però, però això està començant fa, a passar. Fa falta, fa falta un... Sí, fa falta un Fahrenheit 4-5, fa falta tornar-ho a llegir i veure que és una metàfora del que està passant. Sí, potser sí jo que els nostres fills l'haurien eh? de llegir. <laughs> que me lo sé de memòria. El principito. Preservemos la casa d'Asterión. <laughs> Bueno, jo seria la plaça del Diamant, ho tinc claríssim. Uf, costa, jo no tinc llibre. No en sé cap de memòria. Ah, jo sí. Jo sí, jo, Jo he, sí, el Quijote. jo he memoritzat molts de <laughs> llibres. Tens molta memòria, tu series Farts. capaç, jo no. Pues mira, jo me sé un llibre eh? molt guai que se diu La història formidable del l'hombrecillo indomable. <laughs> És un llibre que jo vaig llegir quan era nen, ah. que va aparèixer per casa meva, no sé per què. Era molt guai, era... Um, cada pàgina tenia un dibuix i una frase que eren dos versos més o menys, no? I, i cada pàgina era això, en la qual eh, tenia un text... I a més anava rimant, no? I bueno, jo m'ho vaig aprendre de memòria perquè era fàcil. <laughs> I, i era molt surrealista i després vaig estar investigant és un autor francès, no recordo el nom però um, bueno, que està molt en el surrealisme, entonces és una història mig infantil però molt, molt, molt volada no? i molt guai i amb les, les il·lustracions un poc jo crec que inspirat també amb eh, el Principito i aquestes històries però més uh, com a més poesia surrealista el cercaré Un hombrecillo en verano encontró una esponja a mano. Cuando nadie lo miraba, la estrujó a ver qué pasaba. Para no perder la vida, a un túnel subió enseguida. Aquí faig un, spoiler o sea, un spoiler. He d'explicar que eh, mm, la esponja todo estruja l'esponja, tot s'inunda i <laughs> queda todo el mundo que es el diluvio universal entonces ha de cercar un joc on és així, se están tant les imatges com les testes este és eh, molt, Molt guai. Jo m'enduria es de Reiki Universal. Nalets diu, estic fart d'aquest llibre, perquè tots els vespres encenys l'empereta i mir la frase que me depara. Frases precioses relacionades amb l'univers. A més, també té una part on hi ha les àrees dels peus, que m'agrada fer-me massatges en els peus, per tant, sí, això anava a dir, si me relaxa si... moltíssim si sobre... No, M'estic tocant la zona d'esfetge. Si només sigués... El... Me fa mal coll, me toca en frase... el peu la zona Clar, i esto caguen tot, perdó. Jo dic, ai, tinc ganes de dormir, està la llumeta, Jo és que si no està totalment oscur no puc dormir. A ti te falta molt. I ella, no, també hi ha una... frase... Me faig massatge en els peus, També hi ha una cosa que es diu caretes, antifaces i te'l poses... Pues ja saps el que me, me fa falta, una careta. Funky, no, algo sobre el funky, vol així una careta i així podrà dormir. <laughs> quin, quin llibre és? Reiki Universal. Autor... Oh. Ai, és, és que és, és pioner de Reiki és Usui. No, Usui, Usui. Sí. Mikao okay. o Nikao sí. Usui, no Bé, recordo. Però, però hi ha, hi ha tants... aquest, aquest llibre ja t'ho miraré. Bé, sí, perquè el te faré una foto. Sí, me va molt bé. ¿Algún mes falta? Bueno, Ray Bradbury estaría contento de escucharnos con nuestra vocación de, de hombres y mujeres libro. Yo, creo que en inglés es Human Books, ¿no? Ah, no lo sé, pero claro, la traducción es lo que fue más machista. Claro, es human. Ah, sí, sí, seguramente, seguramente. ¿Correcto? ¿Tú, tú que es profesor de inglés? Mm, què m'he berenes? Per el llibre? Human Books. Ah, sí, Human Books, sí. Uh, jo, no, jo un, mm, tinc un que sempre mm, m'agrada molt i m'agrada també molt la pel·lícula, que és Alta Fidelitat, que parla d'un que té una tenda de vinilos. Sí, sí, boníssima. Uh, ah, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Jo me, me delata. Com és la història? Sí. sí. Se diu Alta Fidelitat. Bueno, és un, és un bé, un, una persona que té una tenda de vinils i entra en una crisi perquè la seva parella la deixa i bé, és molt, està molt basat en la seva uh, passió per la ah. música ah. i llavors fa un recopilatori les cançons que li han marcat de cada vegada que l'ha deixat una nòvia i, i, i repassa tota la seva vida de lo que li ha marcat i quan ha, aquest disc... És, és molt friqui del, dels vinils i el que significa un vinil per una persona. Agafes el vinil sí. i te retrotraus a un moment de la teua vida i entonces que la, la, el llibre i la pel·lícula passa per aquestes escenes ah. del passat de, bueno, és un poc així. I també, claro, surt l'ambient de les tendes de discos dels friquis que van a comprar discos. Els friquis que està cada, un que està cada dia allà el seu amic. La psicología del venedor de discos, que entra un i és molt Un disco sí, el defineix molt, aquesta sí, pel·li. Jo crec que sí. yo creo sí, que sí. O sigui, és molt... És, que veure molt el joc. Vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Uh, tal vez le confiaré que era el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rumor, Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño. nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará Efectivament. Això les 8 i 39. Això que escoltàvem era... Ha, ha sortit per antena, eh? Bueno, això ho esteu escoltant en format podcast, o sigui que pot ser sí. qualsevol hora en les vostres cases o carrers ah. o el que sigui. I do, per, per, per aclarir, no? Xerràvem de llibres i hem posat aquesta cançó de Luis Alberto Espineta que se diu Los libros de la buena memoria. Mm -hmm que està enregistrada amb un toque de bandoneon de, del mestre Juanjo Mussolini, molt tanguero, i va ser com una... No, no, no crec que fos la primera, però una de les grans mascles no, de músics de rock amb aquests músics eh, molt de tango, perquè aquest home tocava l'orquestra d'en Era una orquestra de tango pura, i bueno, va ser, això és una cançó dels anys 70, a part en la poètica d'en que era superior, no? era, un, era un nivell com estratosfèric de poesia. Bueno, una cançó que té molt que veure amb el que parlàvem. Sí, el títol pareix fet a, pensant en, en la novel·la d'Enriu Bradbury. Igual sí. Igual segurament. sí. Libros de la buena memoria, no? Sí, bueno, som... Anem a ser una mica uh, pretensiosos, no? Quedam alguns com a reserves de, <laughs> finals, no? com aquests eh, persones llibres d'allò humà, no? d'allò que ens fa humans. No? O sigui, cada cop anem en un món més robòtic, però tot i que pareix que siguem pocs, realment són moltíssims. Eh? I, i, I en el món en el que estem, cada cop més... Jo crec que això ja ho vaig dir a, a Porreres, a la, a la trobada del Febrer, però repetiré, llavors, no? en el món en què que estem. Perquè justament avui de matí jo escolt moltes coses per YouTube d'un senyor que es diu Robert Martínez, no sé si el coneixeu, i avui me l'he trobat allà en una cosa de dolça revolució amb empàmies. I dic, ostres, i justament ha fet una frase aquesta de... Quina gran suma, Nosotros no? la dissidència o alguna així, no? Li ha dit Som a, a Nampàmia. Som molt amics, no? I, i, i, i en, en Robert, que to, tothom li diu Robert, no sé, jo crec que serà Robert perquè és català, eh, <laughs> eh, insisteix molt, no? És que somos, somos, somos legión, en realitat, no? I simplement eh, hem de vibrar de la manera mm, correcta com per trobar-nos, no? I aquí a Mallorca Imagina't, la mm. gent que deu haver... Molta, molta. En molta, la nostra sintonia, molta no? Molta gent en la nostra sintonia, i abans deien amb la Cristina, Mallorca és un, és un lloc... És, és un reducte. És, és, un, és petit, és una illa sí. relativament petita, però aquí hi ha persones de molts llocs diferents, de fora d'Espanya, d'altres països, però més, moltes de les persones que han vingut aquí són persones, doncs això, que són terapeutes, que són persones molt, molt artístiques i que buscant segurament un lloc més plàcid on, on viure, venen aquí i després doncs, et munten doncs, doncs, segurament una acadèmia Gestalt o la que va muntar, per exemple, els Death Café aquí a Mallorca, la que els va exportar, era una anglesa. Era una anglesa que un dia va, es va, que se'n va cansar de, de les, se'n va cansar de la pluja i va venir aquí. I aquesta senyora, arrel d'aquella, va promoure el que és un Death Café, que és aquesta conversa en la qual tu reuneixes en un lloc més o manco bonic i parleu de la mort i tal, d'una cosa... Amb aquestes amb la seva força de trencar un tabú, va anar fent com la pedra a l'estany de, de, de Gianni Rodari, no? I com ella, segur que trobaríem moltes persones que al final, coses que es fan aquí, que es fan moltes coses, ja Mm, no sé, moltes persones, hi ha molts budistes a Mallorca, hi ha moltes coses, moltes persones que fan coses que consideraries que són fora del sistema, eh, que se'n van a la muntanya i es posen a ballar els cinco ritmos, que és una dansa, és una, manera de, és una altra manera d'entendre el món, d'entendre el teu cos. Mallorca està plena de, de persones que podríem dir que estan no podíem dir que estan despertes, però persones que intenten Eh, un dels objectius de la seva vida, si no l'objectiu, és elevar la seva consciència. Per alguna cosa, aquesta illa té un imant per a aquest tipus de, de persones. Potser després ens trobem o potser no, però jo crec que n'hi ha, que n'hi ha moltíssimes i ens hem trobat amb, un, amb el que és un paradís. Perquè tots els que estem, que tots els que estem aquí Mallorca és, jo crec que considerem que Mallorca és un paradís i som més de fora que de dins. <laughs> Aquí, de, de mallorquins només n'hi ha, ha, dos. Mm. Però els altres que hem vingut aquí, hem, hem, estic convençuda que hem trobat una cosa que, que no hi era a la terra que vam deixar. Mm -hmm. Us he deixat sense paraules, ho sento. <laughs> Silenci valoratiu. Sí. <clears throat> Bé, no sé, jo en el meu cas quan vaig vindre aquí va ser un poc derivat també per la feina, clar, perquè vaig provar les oposicions aquí, però és vera que jo en un lloc sense mar no podria viure, perquè m'he criat al mm. costat del mar, i després també és vera que és veritat que des del minut zero mm, crec que vaig conèixer gent molt, molt maca i, i segueixo tenint amistat amb molta gent, i alguns altres també que he conegut en aquest camí d'estos 22 anys que duc per aquí, i crec que la gent també té, també, també t'afermen aquesta illa, perquè sé, per lo que, per lo que estàveu comentant, doncs acabes coincidint en gent doncs, que té molt en comú amb tu i, i això té un pes. manco en la meva vida té un pes, també, aquestes amistats. Ja que no tinc la família aquí, te fas com una segona família, allà on vas, també la, la, la meva parella, la meva companya també és d'aquí de l'illa, tot, tot, tot fa que al final t'apuntalis aquí que sigui molt difícil tornar a viure en un altre lloc que no sigui en aquesta illa, els que venim de fora. Jo parlo per jo, però supos que també vosaltres podeu tenir un poc aquesta experiència també. I crec que me costaria tornar a viure en un altre lloc que no fos aquí ara. Igual d'aquí uns quants anys més endavant en la meva vida, no sé perquè tot està posat molt difícil aquí, no ho sé, ja veurem d'aquí uns anys també, clar, a mesura que creixen els fills i que estiguin per aquí o estiguin per allà, tot anirà canviant, però ara mateix em seria molt difícil viure en un altre lloc que no fos aquí, malgrat i tot el que està passant, el que està canviant i, i tota la, la pressió turística que estem recibint, però mm, encara considero que és un, un lloc molt, que val molt la pena viure aquí a Mallorca. Què, què n'han de dir els mallorquins d'això? Passa paraula. <laughs> Un silenci valoratiu. és un, eh, aquesta taula representa un poc com està Mallorca, no? Que els mallorquins autòctons som una minoria. A mi no m'importa perquè m'encanta. No sé, a mi una amiga meva deia que els mallorquins serem una anècdota. Sí, però i què? Perquè som un món. Vull dir, mentre vengui gent i ens respectem entre nosaltres, m'és igual. Però és vera que, que bé, se, se van diluint, la cultura... Mm, no sé. Uh, se va no, imposant això el que xerràvem el capitalisme qui té més no? qui, qui se pot comprar una casa ara mateix una mallorquí o una persona que viu aquí o eh, qui té molts diners, no? Llavors, això m'ha sap un pot de greu, que un treballador no se pugui comprar una casa. Algú que fa feina cada dia no pugui tenir el seu espai. I ja no en xerrem de, bueno, de poder-lo llogar. O, o llogar. O llogar, o llogar. o llogar. Me fa pena, me fa pena la circumstància i, i és un poc això. Que, que crec que la illa eh, a, a mi personalment no m'importa això, que vagi, vengui, venguin persones, persones que s'instal·len i tal, però sí que no m'agrada la massificació, personalment. Plantejar-te, vaig a Cala, Brava, a Cala Blava o no hi vaig? Però clar, si vaig i he d'estar una hora dins el cotxe, ja no hi vaig. No ho sé, no? De, de eh, no la massificació no, no m'agrada, però ni a una ciutat ni, a, ni en general. Vull dir, no no m'agrada la concentració de molta gent en poc espai. Llavors, el que vam fer l'estiu passant, Àlex i jo, jo vaig posar sitios baratos en la península ibèrica. <laughs> Zasca, barato que volia dir despoblado. Y va a ser Pero alejo de las Truchas. Teruel. Teruel. Un, un río. no había nadie. Vale, por Teruel y vamos a eh, Bueno, era Guadalajara. En agosto, una semana. ¿Cómo os va a costar? 500 euros una casa, pero dos. Maravillosa, rural, preciosa. No van a pasar calor. No. Eh, es pues, qué que, maravilla. maravilla. Es, que es que al final, ¿para qué me quiero ir a un sitio? Sí, realment eh, anem si ja a cercar... natura. Eh, bueno, els que vivim a Mallorca anem a cercar lo contrari de lo que <laughs> ve la gent a cercar aquí a Mallorca. Mm. La gent flipa, ja, però veniu de Mallorca, com li dic, <laughs> m'estàs contant, però si, si la gent va a Mallorca, ja, ja, però és que no, que ja, ja no, no mos interessa. Yeah. I és un lloc pues, molt desconegut que és on, on neix el, el riu Tajo, i l'aigua està netíssima. A lo millor 10 pobles cap a baix ja no està tan neta, però allí, que és on, on surt l'aigua directament de la muntanya, un paradís, un paradís i no estava saturat de gent. Sí, hi havia turisme rural, però... Dues no famílies molt bé de preu i ja està. I, I a mer d'agost mm, volíem això, que els nostres fills estiguin tranquils i nosaltres també. Aquí no, tenim, no, no hi ha rius, per tant és bastant exòtic per a, no sé, per als nins i per, inclús per les persones adultes estar al costat d'un riu és com una cosa, aquí no hi ha rius. <laughs> No sé, suposo que no sé, el que nosaltres acabem cercant no ho sé, no sé si hi haurà un canvi de paradigma o no en la gent que vol anar de vacances, perquè jo crec que la gent, sobretot que viu en les ciutats, quan surt de la seva ciutat, vol estar igual que en la ciutat, però en una platja. <laughs> O sigui, en, en, en tots, en, super, saps? O, o en els apartaments, o en el mateix que tens en la ciutat, però canviant el clima aventura i canviant l'estació de l'any, però en el mateix, perquè estàs mm, tot ple de gent i estàs avesat a estar així i te mola estar així, eh, sigui hivern o sigui estiu. O... I con la histèria, no? I, sí, no sé. Sí, i a més sota la que vam estar estava fet amb materials de fusta molt orgànics, Era tenia una, per una reutilitzar i reciclar, que, deixaven que... entrar cans, nins, sí, sí, que de vegades hi ha hotels que no deixen no, entrar nins. Ah. Llavors, és clar, era tot tenies cada un el seu patiet però que antigament era tot compartit eh, i mi de sanatur, no ho sé, molt... Hi ha alternatives per passar unes vacances que jo crec que són molt millor mm que mm, vindré aquí a passar calor, perquè a part, claro, aquí nosaltres després ens uns pares i dir, com esteu? Aquí estem a 38 graus, ah, fa una calor que no pot estar, dues hores per anar a la platja, eh, has de reservar per anar a restaurants... Eh, tens... Mon cada... pare, pobret, ha fet-se creu un munt de restaurants de Mallorca. mateix, cada 3 minuts entrant i sortint avions durant tot el dia, temporada sí. alta, contaminació, calor... Dius, això són vacances? Vull dir, realment la gent vol aquestes vacances. Però jo tinc una amiga que viu a Hamburg, i allà se fa, bueno, a Alemanya, molta promoció de Mallorca. Mallorca, X. Clar, <laughs> és que jo m'he criat amb, amb aquesta amiga Això vol dir, és la en alemany. Tu, tu, sí. alemán, tu és excelente. I promocions i ofertes bueno, que estan molt bé de preu per les famílies alemanes i clar, eh, això no, no ajuda tampoc a, a la nostra illa Home, ajuda a un sector que li va molt bé que vengui tanta gent, no? perquè sí. dona molt de treball a persones, sí. perquè clar, és que també és difícil, no? quan al final l'economia d'una illa se basa en un tant per cent molt elevat en el que és el turisme, doncs és fàcil dir no, no, que no vinguin, però llavors la gent no té treball i de què treballarà si no, no? És que està tot... Esta bueno, és la paradoja. Claro, pero ganan unos pocos, claro. claro. No, no te el, creas. El fin el fin de semana que viene cierran prácticamente toda la isla. No sé si lo, lo sabéis. Sí, hay una carrera de no sé qué. de ciclismo. la que hacen toda la serras. Puede ser de, moto, ciclismo, de ciclismo, de, elefantes. De bicicletas. De bicicletas, sí. turismo de ciclismo. Es muy conocida esta carrera en todo el mundo. En Esporlas, el pueblo está al servicio de estos eventos. Se cierra el pueblo absolutamente ah. por coches, por motos, por bicicletas. Y aquí Puñendo ponía también la entrada. Bueno, día 27, es que no? Es a Mallorca. dos son 300 y pico kilómetros. Nosotros que vivimos en Esporlas, en una calle, digamos, del centro del pueblo, eh, dos por tres nos aparece un cartelito que dice, bueno, tal día... Quedaos en casa que no podréis eh, salir. Sacar el coche de aquí que... Ah, <laughs> que molesta. Claro, que aquí vendrán los feriantes o lo que sea. Y claro, claro, es una cosa horrorosa. Claro, es ¿eh? que eh? Porque... pues, Eh, por si no hay donde meterse con el cotxe. Nosaltres, que som molt, molt fans d'anar a temporada baixa a hotels, ens hem trobat això, que està plegat de ciclistes. Mm. Perquè... Bueno, tampoc és... anar matant hotels, no? No, no bueno, però que anem... durant molts d'anys hem agafat un pic a l'any o dos pics a l'any hem anat en temporada baixa perquè és més, bar, més econòmic en abril pel desconnectar i ho fa moltíssima gent a Mallorca això no són els únics il·luminats Vull dir, és així no, perquè després a l'estiu no aniràs per lo que estem parlant ¿vale? però després claro, nos pasan el dato chicos claro, ¿qué pasa? Claro, ¿qué pasa? sí, queremos saber i diuen no, no, s'ha de desestacionalitzar el turisme però no, no és desestonejar, és que volem que hi hagi la mateixa quantitat de turismes a l'estiu que a l'hivern. Sí. Entonces anem a buscar coses que dugui gent a l'hivern perquè estiguem igual, puguem obrir sí. més temps, tenir més gent treballant, no haver de tenir la gent fijos descontinuos sis mas, mesos, mas, sinó mas. nou mesos, allargar la temporada al màxim, després venen els de l'inserso, després sí. venen els de... Claro, al final dius... La meva tia. Sí. O sigui, sea, no és que hi hagi menys a l'estiu per tota redistribuir-ho. Tota no, va, no, no, no és el plan, no. No és el plan, el plan no. és que hi hagi mogolló mogollón tot l'any. Mogollón primavera, Bien. mogollón octubre, mogollón novembre... Navidad, però, Pasqua, todo. O sigui... I gràcies ah, a això, eh, fora, a la temporada baixa, bueno, podem anar a un hotel eh, a passar el cap de setmana. És que Alguna cosa bona vols... hauria de tenir, no? Hem <laughs> de, de eh, contribuir. Eh, nosaltres hem fet ja diverses sortides de cap de setmana a la platja de... Pollença. De, eh, a Pollença, que és una meravella. Clar. Si vas en aquesta època, si vols, estiu... Època, és el doncs que fem març, nosaltres. març, abril, a partir del juny ja comença la temporada alta. Nosaltres ja, doncs, ho hem bueno, mirat a, a des del maig ja. al juny, al maig un hotel que està bé et costa... Però tu has mirat a Menorca o aquí? Jo, sí, però aquí també m'ha passat el mateix. Sí. Mm. Si volem anar, nosaltres feia, intentàvem anar l'última setmana de juny, intentàvem anar a passar dos dies en un hotel, amb els nins, perquè ja fa calor, i ho havíem aconseguit, però és que ah, el problema és que ara allà on pagàvem 100 euros són 150 o 200, perquè l'1 de juny comença una temporada, no sé si és alta, abans. però el preu, 150-200 la nit, per mi ja és altíssim. Ja és no sé si miro aquesta pàgina web d'aquest hotel al mes, al mes d'agost, que és el que pot demanar. Uh eh, -huh. clar. Heu de cercar que... la Sierra del Segura o el això, lago de Sanabria. Això, o eh, el, sí, sí. Eh, sí. Hem de, hem de... Sitios baratos sí. en la península ibérica. Sí. La, la, Pico de Europa. Truchas, no? Les truchas, m'ha agradat això. Peralejos de les truchas. Peralejos de, Peralejos de les Baneja del Castillo. No és olvidés de Urbaneja del Castillo. Visit Urbaneja del Castillo. Castillo. L'únic que, sí, que de vegades en aquells llocs només hi ha un bar-restaurant. I <laughs> no mos han donat ni tíquet. Ni tíquet no sabien que valia carta, cada cosa. Ni res. Tu vas allí en plan, ponen... a confiar, I... a confiar. I no sé, el... que eren unos huevos con trucs, com era? Hòstia, huevos con trufa, vaya, vaya, vaya. No, huevos va... con trufa que van ser 14 euros. 14 pavos, dos ous estrellats i, i, ah, sí? i, i, i, i claro, un poquet de trufa ratllada per damunt que devia ser sí, no, no, espolvoreada no, d'esta. Penses, serà eh, barat, eh? però de claro, no Al final dius... Se n'aprofiten claro, també. Se n'aprofiten també. Al només, final, només hi ha un bar. Passa el mateix que passa en, en altres llocs. Que diu, ah, sí, també estos, ho entenc. Estos són els turistes que estan allà. Ah, Le vamos a <laughs> crujir. Sí, sí, no, no, no ja t'he dit que també... esto? Picaresca espanyola. Per lejos de les truchas, un poble molt curiós perquè Pero volen ¿dónde? fer... ¿Dónde Eso està en Guadalajara. Guadalajara! Uh, I volen fer fi adoptiu a Bruce Springsteen. Ai, I tenen una curolla que los tíos, o sigui, aporten no sé quants anys m'ha sortit per la sexta i tot aquest estiu, demanant-li a Bruce Springsteen que vagi a fer un concert en Peralejos de les truchas. I estan obsessionats. Se veu que un pavo als anys 80, no sé si va fer... O sigui, van a Estats Units, va portar unos discos y allá, con que no tenían otros discos, pues bueno, va triunfar Bruce Springsteen al bar del en Tienen En bar fotos, I eh? tienen fotos de Bruce Springsteen, los discos, que este hombre ja va morir bueno, lo tienen como un, mártir un ahí, bueno, en fin, es surrealista. Y hmm. claro, la cosa es que para arriba ya eh, Bruce Springsteen, <laughs> si sabe chupa la carretera como em van chupando otros, bueno, o sigui, a, a fan ya el puñetero, el... Eh, el helipuerto. El helipuerto, para durlo, porque si no, tío, a <laughs> claro, que és guai. O sigui, eh, eh, el viatge és xulo, però són unes carreteres ja. perdides que arribes a un poble que dius, ostres, tu, uau, aquí portem no sé quantes hores en el cotxe. Carreteres que durant carreteres... quilòmetres no veus a ningú. No veus a ningú. Mm -hmm. Xicos, no, com a Mallorca. no vendrà, Bruce. Sí, sí. No lo sé si no vendrà, vendrà o no, però que si hacen l'helipuerto hi ha més possibilitats, ja veurem. En fi. Waiting, bueno, waiting for eh, Bruce. Sí. Waiting no? For Igual que aquí tenim el Waiting, waiting for, for waits. waits. Exacte, exacte. Però no ha vengut encara. Eh? No? Sí. No, no. no. Però no, no t'ho perdis. Ah, eh, no en, Gomila, pobret, crec que no ho aconseguirà. No, bueno. no, no. Ah, no no s'ha acabat, això no s'ha acabat. Quina edat té, Waits? En, en, en Gomila li han sortit uns quants cabells blancs. Sí, sí. sí, sí, sí. Quina edat tens, Waits? Ho sabem. No, no ho sé. Ho està millor ja. I també volen portar Neil Young, o sigui, <laughs> com a voler ah. portar, ah. voler portar a tot Cristo. No, I d'així mos apuntam, Però, no? Sí. Bueno, ara, allà, se fa, en, eixe, en, aquest poble, en, en Peralejos de la Tuchas, se fa un festival que menys mal que nosaltres va ser el cap de setmana abans, perquè nosaltres anàvem a desconnectar, que tots són bandes que toquen cançons de Bruce Springsteen. <laughs> O sigui, el poble... O sigui, la típica festa de poble de Guadalajara, <laughs> però totes les cançons són de Bruce Springsteen i banda que toca Bruce Springsteen o sigui que és, és bastant surrealista el poble eh? o sigui que, si ets un, un, sí. un com se diu, un revival de Bruce Springsteen eh, triomfes allà és el teu tributo, tributo, tributo, a Bruce Springsteen no, no, Springsteen i, i van 2.000 persones a un poble que deuen viure 100 i pico persones hi ha un càmping hi ha un càmping, Casachón sí. que és on van quedar natos de fer un poble preciós Casachón, anem a fer, <laughs> Casachón, promo de Casachón, ella t'atén i el seu super... home són un encant de persones bé, vull dir, i és preciós euros a casa. Esteu, eh? No, que fliparàs, A barato, de toda esta conversación le encantaría a Carlos Pons. ¿A sí? estaría, ah, como... Estaría feliz. como pez en el agua. Eh, escuchar, que ahora me he acordado una cosa cuando decías lo de las carreteras desiertas. Nosotros estuvimos el verano pasado por la zona de arriba de Francia con la autocaravana y me sorprendió de lo, me sorprendí de lo despoblada que está Francia. O sea, no hay nadie. En el centro. Están, todos en Mallorca. Sí, no lo sé. Sí, En, la, ruta, tú dices en la ruta París-Barcelona, París barcelona no En esa ruta. No, no, también en la que va desde San Juan de Luz, allá arriba. En el sur de Francia. no, no más en el norte. Hombre, y San Michel era una romería. bueno, sí, después hay lugares como el Mont saint Michel donde hay un poco de más gente. turísticos del mundo. Pero las rutas son súper tranquilas, mm. no, no, está lleno de coches para nada, los pueblitos. Se acumulan mucho en las grandes ciudades. Y digo, ¿dónde, está la gente en Francia? Sí, nosotros fuimos al sur y también muchos pueblecitos muy tranquilos. Estaban todos metidos en, ¿cómo se llama este lugar eh, tan conocido? En no. No, es el lugar súper conocido. A ver, alguien que me ayude. Carcasón. no, arriba, cruzando del país. La Bretaña. No. Bueno, ya me voy a acordar. Es que es un lugar tan horrible. Es un lugar eh, muy turístico. Yo solo he estado en París, Cristina. El este. de Luz. No, lo siguiente. Cans. Biarritz. Biarritz. Ah, Biarritz. Ah, qué lugar. No había dónde meterse. Las playas eran así como las describías tú. Mm. todos así. Sí. No había dónde aparcar. O sea, un lugar terrible. Peor que Mallorca. Claro. Bueno, hauríem de un pensamiento, no? Pensamos. son les 9. Ara no? les Pensamos en la plegar. de en Sí. Jo he escollit una cançó d'una banda que es diu Neuen Afrobeat, que és una banda d'Afrobeat xilena, ah. que tenen molt bona onda i se diu Cántaros. El Afrobeat I... és mi... mi què seria? mi, mi, tu destino? no sé si mi destino, però mi, sí. mi passió frustrada és l'afrobeat. <laughs> Doncs crec que bé, té una, bé, una lletra també bastant potent de tot el que hem estat xerrant, un poc connectat a la natura, és una, és una banda amb molta consciència, per lo que parlem de la consciència això. Sí, sí, vols, vols llegir alguna cosa? Bueno, era una, una cosa no, per buscar potser si cadascú s'acomiada, mm -hmm. després de... Jo estava buscant un text super petitet i m'acomiadaré amb el text d'un d'un valencià. Però... Vale. Vol, vols llegir-lo primer i després... Per, per mi, per, per sí, que sigui el comiat de tots, eh? Jo ja sí, dic adeu. Sí, i... també. Sí, sí. Ha estat un plaer estar aquí amb vosaltres i moltes gràcies pels muntadors de ràdios, que no sé com se diuen vosaltres. Que... Muntadors, muntaditos, no sé. eh? Muntadors, els <laughs> tècnics. Ho he dit bé, els tècnics, sí. gràcies perquè no. du feina, tot això de transportar i col·locar cables. Sempre és un plaer. Gràcies, Jordi i Pere. Gràcies, gràcies. gràcies. Es veure, està bé. Lo montadito me gustó. ¿eh? Los Montaditos. Los 100, los 100 montaditos. 50 i 50. Ha estat un gust fer ràdio en aquest joc tan privilegiat. Sí. Eh? No hem arribat a dir on som, eh? Ah, sí, sí, sí que ho han dit. Sí. Han fet homenatge al meu pare. Han fet homenatge, però han dit que estic situat... Sonet, net, ah, perdó. net de Puigpunyent. Ah, vale, Això ha estat després. No rebautitzat. Aquesta part, perdó, me l'havia perdut. Eh? Això és net de Puigpunyent. Molt bé, una finca fantàstica. Bueno, muchas gracias Katy por recibirnos y Alex por alimentarnos también. Y bueno, y ojalá podamos volver algún día. Clar que sí. Jo, si no us fa res, deixaré que qui parli sigui Vicent Andrés Estallés, del qual enguany es celebren 100 anys de la seva mort. El poeta valencià més important, diuen després d'Ausias Marc. Potser no és el més important, potser va ser el segon, però una persona entranyable, enamorada de Mallorca, una cosa que molta gent no sap. De fet, va dedicar la meitat d'un dels seus llibres de memòria a parlar de la seva relació amb aquesta illa. I en un moment diu, un dels moments que més em va agradar, diu em sé en deute amb Mallorca i el pitjor de tot és que no sé com podré pagar-ho. És admirable comprar una aspirina i pagar-la, però com es paguen les delicadeses? Convidant a sopar? Em sembla que no. En el fet de ser convidat prèviament hi pot haver tantes fineses que difícilment es podran correspondre després. Encara hi ha una altra cosa que em sembla més dificultosa, el benefici que en determinat estat d'ànim o d'estat biogràfic es rep. Això és absolutament impagable. I d'això tractava de parlar. tiempos remotos, el hombre ve a las tortugas. Tengo un amigo científico que me cuenta desde la Universidad de Massachusetts que ahora las escucha en la radio. Radio Tortuga, la radio de los tiempos remotos.